Znači, ako možete vaše mobilne telefone staviti na tiho Meni ne smeta obično, ali vi se onda smetete kad počne zvoniti Tako da zbog vašeg osobnog interesa je to Danas nastavljam onda gdje smo stali prošli put I dalje smo pod križem u jednom smislu te riječi Zato što smo prošli put prisvojili spasenje, iskupljenje A danas ćemo prisvojiti iscjeljenje tako da i dalje smo pod križem i gledamo u žrtvu Premda smo u duhu prešli na drugu stranu pa se ne bi trebalo vraćati nazad Ali gledano što se tijela tiče Uzmite si tu depešicu, tamo ima nova Danas ćemo na potpuno isti način, isti princip koji razrađujemo cijelo vrijeme Danas ćemo jednostavno pružiti ruke i uzeti isciljenje Nećemo molit Jednostavno ćemo poštovati istinu riječi Bože I ono koju je izgovorio I ponašat ćemo se kao da On stvarno ne može slagati Što smo ponavljali svaki dan do sad Taj princip vjere o kojem smo do sad stalno govorili Ovdje će vam posebno trebati Jer što se tiče spasenja Obično, obično nema nekih vidljivih znakova Ima, naravno, kasnije se to očituje sve više Kod nekih je i spasenje ili novo rođenje dramatično Evo sad mi pada na pamet jedan moj prijatelj On je pod križem kad je došao odjedanput put se našao na jednoj uzvisini I ispod sebe vidio cijeli svijet Znači ima raznih doživljaja Ali taj unutarnji doživljaj obično nije onaj koji smeta kasnije vjeri Dok ako imate bolest, ako imate vidljive simptome To će vas svaki dan kuckat po ramenu Onako poteza da se okrenete I stavljat vam misle da niste primili I tu dolazi princip vjere o kojem smo cijelo vrijeme govorili Zato je to bitno s obzirom da naš i njegov najveći protivnik On normalno pokušava prvo dvojbu A onda njekanje Usaditi u naš um i onda u naše srce On najprije ide na um Prema tome, taj obrambeni sistem smo gradili cijelo vrijeme I onda imamo pisano je riječ Božju Koja je istina od strane Boga koji nikad ne laže I s njom se onda suprotstavljamo svim napadima protivnika on jednostavno neće stat napadat i pokušat se vratiti na svoju staru poziciju dok li god smo na zemlji kad Isus nije bio pošteđen toga onda sigurno nećemo ni mi nakon što ga je kušao u pustinji prilikom krštenja ga je odmah odveo u pustinju i kad je ispucao sve tri kušnje to su tri glavne kušnje Isus nije bio kušan samo tamo nego svakog dana sve do kraja života na križu ali to su te generalne kušnje pa ih je nabrojao to su oholost, tijelo i svijet svi mi ili svi vi hoćete biti kušani po tom pitanju i onda trebate zauzeti isti stav ko što ga Isus zauzeo, a to je pisano je. Pisano je i onda znati što je pisano. Prema tome, ako mi danas prisvajamo iscjeljenje, ti moraš točno znati što riječ Božja govori vezano za iscjeljenje. Moraš znati točno da li ti isciljenje pripada u Kristu I ako primiš Krista Znat da je to ono što je od Božje obitelji Da to ulazi u nasljedstvo Jednom kad smo mi to primili Uzmite si depešu Onda nema vraćanja nazad jer vraćanje nazad je poništavanje Čovjek se može onda pokajati za nevjeru i iz početka Ali čisto da znate Znači, ako vas uspije zli prebaciti Onda vas je prebacio Morate držati poziciju To važi za sve Jer on stalno pokušava Luka 4.13 Nakon što je istrošio sve kušnje Kaže, ode do sljedeće prilike On čeka priliku Stalno vreba Kako smo rekli, inteligentan je Opak i smjeran Znači nije da ne zna što hoće Imate znači inteligenciju protiv vas To vam je ko hladni rat kad je bilo ono Između Amerike i Rusije To su znači inteligencije jedna protiv druge <clears throat> Pa bi se ja najprije pomolio Vezano za temeljnu ideju danas Jer morate znati da ste u Božjoj volji Morate znati da ste u skladu s Božjom voljom Kad presvajate isceljenje tako da znate onda reći svim duhovima koji vam se protive u umu Svim ljudima koji dolaze sa lažnim doktrinama Neistinitim doktrinama I vašem tijelu ili ti ga statistici koju daje medicina Kroz ono što je saznala putem osjetila Vi se morate suprostaviti sa pisanje a da bi to mogli napraviti na pravi način Morate znati koja je Božja volja Ima krasna molitva u Kološanima Prvo poglede, 9 stih Mislim, molitva je krasna i 10. i 11. i 12. Ali ja ću se koncentrirati na 9. stih Uzmite si depešu tamo Ja ću čitati, a vi me popratite sa vašim srcem u molitve Jer je molitva jako važna I obavezuje Meni se svaki put sviđa kad nešto obavezuje zato što nas prisiljava iz naše ljenosti da krenemo u akciju Akcija u skladu s Božjom voljom i putem te akcije prisvajamo Kaže ovako Pavle moli ili duh Boži kroz njega Zato od dana kad smo to čuli A čuli su o ljubavi koji imaju duhu Ne prestajemo moliti za vas Zašto se to duh oca našega moli kroz Pavla Govori meni osobno Da vas Bog ispuni potpunim poznavanjem svoje volje Da uz to znanje Vratit ćemo se malo u ovoj molitvi, ali samo da je izrečem Imate svu mudrost i razumijevanje duhovnih stvari Ovo je deveti stih i sad ide deseti Da živite na način koji je dostojan gospoda Te da mu ugodite u svemu Još jednom Duh Oca našega govori svim crkvama I kaže ovako ne prestajemo molit za vas Znači svakome ponaosob govori sad S time da ćemo se danas koncentrirati posebno vezano za isceljenje Vi morate steći uved da li je to njegova volja I nakon toga ili shodno tome da li vam to pripada I onda se tog držat jer ćete imati neko koji vam to hoće oduzesti to ne važi samo da li će vam htjeti oduzeti ono što ste primili Nego će vam kasnije pokušati nametnuti nešto što nemate koja god da je bolest i virus Vi trebate držati poziciju Zato to govorim Da bi mogli držati poziciju Vi morate stajati utemeljeni na riječi Božjoj Na stijeni božanske istine ne možete stajati na doživljaju kojeg ste imali na seminaru Netko je rekao, to vam ne drži vodu Morate vi znati točno I zato sam vam dao ovu depešu Ja sam se potrudio, ja ću je malo i objasniti Nastavit ćemo dalje <clears throat> Znači, on se moli da vas Bog potpuno ispuni poznavanjem svoje volje Ili da vas ispuni pravilniji prijevod potpunim poznavanjem svoje volje Jer to znači grčka riječ epignosis Gnosis znanje, epi potpuna Sasvim točno znanje Znači, ako se on to moli Onda mi možemo imati točno znanje Inače se ne bi molio, bila bi mu glupa molitva A on koji je izvor mudrosti Sasvim izvjesno nije glup Ok, i da uz to znanje Koje znanje? Pa znanje o potpuno, potpuno znanje njegove volje Imamo i svu mudrost i razumijevanje Duhovnih stvari Jedno je imat znanje A drugo je imati razumijevanje A treće je imati mudrost To su tri različite stvari Znanje i informacija Razumijevanje, inteligentna obrada informacije To vam ništa ne vrijedi ako stanete tu A mudrost je primjena tog znanja Kojeg ste inteligentno razumjeli u praksi Da dođete do željenog rezultata Znanje možete objesiti mačko rep Skup s razumijevanjem Ak nemate mudrost Mudrost je od života Mudrost nije od inteligencije i skupljanja informacije Kako neki misle Ok, zašto nama to treba? Deseti stih Da živite Živite na način Koji je dostojan gospoda Te da mu ugodite u svemu To bi trebala biti naša temeljna postavka duše i svijeste Juče smo mi imali malu molitvenu grupu I onda je došlo pitanje vezano za molitvu Znači, temeljna molitva jedno koji je primio Krista kao gospodara se ne govori usnama to je stav kojeg ste zauzeli u trenutku dolaska pod križ kad ste ga priznali za gospodara I temeljna molitva predavanja života jednom za uvijek Jest budi volja tvoja Nemaš ti što molit budi volja tvoja Ti si se ubacio u taj vlakić Nema više izlaska Budi volja Tvoja trajno stanje stvari Ne moja, nego Tvoja Prema tome, na meni je spoznat volju I onda vršit volju I o tome govori Da moramo spoznat volju i onda razumjeti zašto to govori I bit mudre to jest primijeniti Uzmite si depešu ako niste, još tamo imate na stolu I onda primijeniti to znanje Zašto? Da bi ugodili našem Ocu Nebeskom Pri čemu u principu jedino sebi ugađamo Jer On koji je ljubav Jedino mu se ugodi kad nam može u potpunosti dati ljubav A to ne može ako smo mu protivni Ok Pitanje dakle koje je, e, kojeg svatko mora postaviti A obično ga ljudi postavljaju I to je jedna od najvećih prepreka u primanju isceljenja Dakle Ljudi ne znaju da li im iscjeljenje pripada to jest, da li je to volja Božja Jer skoro svatko zna Tko uopće razmisli svojom glavom Da Bogu ništa nije nemoguće To nema neke velike dvojbe, jel tako? Međutim, to je takva uvreda za njega Kad vi mislite da mu nije nemoguće vas iscijeliti A da vas neće Da ću ja to odmah oslika da me razumijete Zamisli majku koja stoji nad bolesničkim krevetom djeteta Koje umire od leukemije i dijete kaže Majko, ja znam da me ti možeš iscijeliti Ali ne znam da li hoćeš Bolje bi joj bilo da kaže Ja znam da hoćeš, ali ne znam da li možeš To bi bila manja sramota Prema tome nije upitno da li može, to svi znaju Recimo Gubavac je znao čim je Isus išao sa Maslinske gore Peto do sedmo poglavlje Mateja Odmah mu je u susret došao Gubavac, jel tako? I onda mu je rekao što? Gospode, ja znam da me Ti možeš iscijeliti ako hoćeš E sad, kao i svaka druga situacija u Svetom pismu To je tipična situacija, otkriva zakon Jer puno je takvih situacija bilo Ali ove su izdvojene, zapisane zbog nas Da vjerujemo kako smo već više puta čitali To je citirali Ivana 20, 30, 31 Da mi možemo vjerovati da Isus jest Mesija, poslanik Krist to nam je ista riječ Sin Boži Da vjerujući možemo imati život Boži po njegovom imenu Prema tome svaka situacija koja je zapisana je jedna od mnoštva situacija Ali ta je tipična i ona ukazuje jednu stvar koja se nikad ne mijenja Pazite Isusovu reakciju Hoću Znači, rješava jednom za svakda Hoće ili hoću On se ne mijenja Hebrejima 13.8 kaže On je isti Znači, svi recimo, ajde, možda čisto da ne bude pre zahtjevno na početku Možda to ne uključuje sve bolesti A recimo svi koji imaju bilo kakvu gubu, šugu, bilo što na koži Isus kaže hoću Iako kasnije odvija situaciju Dolazimo do Mateja 8.17 Uveće mu donješe mnoge koji su bolovali mnogi bolesti Koji su bili pod utjecajem duhova On izagna duhove riječi iz cijeli sve bolesnike To ćemo govoriti Znači On jednostavno hoće ali vi to morate imati riješeni u vama, u vašem srcu Morate znati Znači, vi ne smijete sumnjati On se moli da imate znanje i da razumijete zašto je to tako Mi ćemo raditi danas na razumijevanju između pojavka bolesti I dokinuća bolesti Kristovom žrtvom Jer o tome je križ Da znate, da razumijete I onda mudrost je mudro presvajanje Ili pravi, pravilno presvajanje tog znanja Jel me pratite desno? Stoga da bi vam pomogao i da ne bi samo ostalo u zraku u ovom nadahnuću trenutka Ja sam se potrudio i napisao sam vam tu nekoliko više ih ima nego sam ja zapisao ali to je to, tih sedam, ima ih više Sigurnih pokazatelja da Bog naš Otac nikad nije išao u penziju Nego da uvijek iscijeljuje kao što je nekad iscijeljiva a mi imamo zapis da je on iscijeljivo u starom zavjetu, jel' tako? Prema tome, ovo je zbog vašeg boljeg razumijevanja njegove volje po pitanju isciljenja za vas i da bi se vi mogli uskladiti s njegovom voljom. Jel tako? Jer rekli smo već to su Efežani 5.17 Kaže Ne budite ludi ili nerazumni nego mudri I spoznajte koja je volja gospodnja Prema tome, tko se ne trudi spoznat koja je volja gospodnja On je nerazuman Zašto? Pa zato što živi jednostavno van božanskog reda Po svojoj pameti, u oholosti svoje vlastite volje I sasvim izvjesno ide krivim putem Takvog ne možeš zvat mudrim, nego ludim tako ga ostalom Isus i zove U Mateju 7. poglavlje stihovi 24 do 27 No i tri stiha ispred toga su izuzetno zanimljiva Pa me pazite sad Neće ući u kraljevstvo Božje svaki koji mi kaže Gospode, Gospode Ili Isuse, Isuse Ili zaziva ime Gospodnje Nego tko će Isuse, Isusove riječi Tko će ući u kraljevstvo Božje Ili kraljevstvo Boga, Oca našega Tko će ući? Pa oni koji vrše njegovu volju meni se to čini da je izuzetno onda važno spoznat njegovu volju Ako je to uvjet da uđem u Kraljevstvo Božje Zar ne? Sasvim izvjesno mi bi trebali ko Isus pokazati novu knjigu i reći ovako, to su Hebreji 10.7.9 Evo me, u svitku knjige piše o meni Jer ovdje piše o meni I piše meni i o meni Jer ovo je pismo koje je moj otac napisao meni Znači piše meni i o meni Jer ja sam bio na Kristu Zajedno s njime u cijelom procesu raspeća, umiranja, ukopa, uskrsnuća, posjednuća Jel' tako ili nije tako? Znači piše meni i o meni Kaže, evo me u svitku knjige piše o meni Oče Bože vršit Tvoju volju Dođoh vršit Tvoju volju Je li Isus naša mustra? Sasvim izvjesna, Znači, mi bi isto trebali reći Ivan 6.38 kaže Ja nisam došao vršiti svoju volju Nego volju ono koji me posla a mi smo isto poslani kao i On Jer imamo istog duha Posve istog Jedan je duh Boži Koji je bio u Isusu I mi smo baštinici istog duha I su baštinici Kristovi, jel tako? Jasno i glasno to kaže Rimljanima 8. poglavlje stihovi 16 i 17 i zato Isus kad je dahnuo na učenike Duha Svetoga Reče kao što je Otac posla mene Tako isto šaljem ja vas To je Ivan 20, 21 Posve ista misija I onda još dodaju Ivanu 17.18. U svijet A mi smo sad u svijetu iz ovog ja zaključujem i želim vam to naglasiti jer ovo je katastrofalna situacija na terenu po pitanju toga da li ljudi znaju koja je Božja volja iako oni stalno govore budi volja tvoja, budi volja tvoja, ako je tvoja volja, to nije kršćanska molitva. Kršćani ne moli ako je tvoja volja, on zna volju, moli u skladu s Božjom voljom. Jel tako ili nije tako? To ćemo najvjerojatnije zadnjeg dana raditi praktično na koji način se moli i moli u pobjede i na koji način se znači djeluje aktivno u skladu s Božjom voljom i s molitvom kao najjačim oružjem ali molitva je sljedeća znači prva Ivanova 5.14 i 15 Evo ili ovo je pouzdanje koje mi, to je u našem srcu pouzdanje Imamo u njega, njega na, koji sjedi na prijestolju slave Koje mi to imamo pouzdanje? Danas uslišava, to je molitva Ako ga tražimo što god zamislite to što god Bilo što U skladu s njegovom voljom Opet njegova volja Prema tome moraš poznavati njegovu volju Da bi ga tražio što god I pazi sad ovo Pazi sad ovo Znači, ovo je pouzdanje koje imamo u njega Da nas uslišava ako tražimo što god U skladu s njegovom voljom Uslišava znači ispuni nam molitvo. Kršćanska molitva je molit vjerova da si primio Primiti radosno zahvaljujući Iš dalje u pobjedu A ne molit, molit, molit i nemaš pojma što se događa tako pogani mole koji ne poznaju Boga i njegovu volju Po Mateju 6, 7 i 8 Ok, 15. stih Iako znamo, pazi ovo, znamo Jer ovdje spominje riječ znamo Da se upozna, da znate, da upoznate Savršeno da upoznate, potpuno da upoznate Božju volju Znači možemo Prema tome, ako znamo njegovu volju Molimo u skladu s njegovom voljom Ili prisvajamo ono što nam je uručio Jer sveto pismo, riječ Božja Je njegov testament, njegova volja, njegova oporuka, jel tako? Ako znamo da nas uslišava u svemu što ištemo u zagradama Ja dodajem u skladu s njegovom voljom Onda znamo da već imamo ono što smo ga ištali To je kršćanska molitva Molitva pobjede iz čega ja opet zaključujem da je izuzetno bitno zna da li si u volji Božoj Ne samo zbog sebe, nego drugima koji idu van Ceste pa ih svakaki vjetrovi nose A znaš da ako nije u volji Božoj neće završiti u kraljevstvu Božjem Jel tako? Nisam ja to rekao Onda mu ukažeš, čuj prijatelju dragi Jel bi vi ukazali jednom djetetu koje je slijepo I ispred njega je duboka jama jer tu cestu kopaju a on nije znao da su iskopali od kad je bio u školu Jer bi mu vi viknuli za njim i rekli Pazi, upašćeš, slomićeš ćeš vrat Je li ima netko tko ne bi to napravio, nek digne ruku Da se počnemo odmah moli za njega Ok, zar ne bi to napravili što se tiče puno goreg pada u, u crnu jamu U kojoj će ostati puno duže nego što bi ostao u ovoj na cesti To je kad idu bez poznavanja Božje volje Kad slijepi vođe vode slijepe Oboje padaju u jamu I sam Isus kaže kad su mu rekli pored, pored Jakovljevog izvora učenici dok je pričao sa Samarijankom to je Ivan 4.34 Pa rabi jedi nešto Kaže, ja imam hranu koju vi ne poznajete Moja je hrana, duševna hrana, misli na to Vršit volju Oca moga I ispunit ono zbog čeg me poslao Ili ti ga dovršit njegovo djelo To je naša isto, potpuno naša misija Ispuniti njegovu volju i dovršiti ono zbog čeg nas je poslo što je započeo On je započeo, to smo rekli, pravilan prijevod dijela 1.1 A kroz nas dovršava, mi smo njegovo tijelo Punina njega koji ispunjava sve u svima Kužite dinamiku Zato sam ovo napisao i ako vi vidite da netko Jer ja moram reći Većina vrhovnika u vladajućoj crkvi ne zna da je to volja Božja Ja to govorim iz iskustva I time se direktno protive karizmaticima u toj crkvi koji to znaju Znači, ovu informaciju sam ja provjerio, ne govorim vam je na pamet Prema tome, ima jako puno ljudi Evo, nedavno mi se javila jedna jadna žena Sva zbunjena, ona i kćer imaju skoliozu i ona se pita, ono, ja bi da mi pomognete U obiteljima svećenika, on kaže da mi je to križ Ja vam ne govorim na pamet E sad, ili je to križ Ali ona u duši, ona, ona nije dobra Ona ne želi gledati to dijete i umjesto da poznaje riječ Božju, obično ne znaju riječ Božju Sami su si krivi, nećemo nikoga optuživati Uvijek si je svatko sam kriv Možete kupiti sveto pismo ili ga dobiti Nemate opravdanja ako ga nećete čitati upoznati se s voljom Božjom Ali između znači tog Da ona uđe u Božji blagoslov Stoji riječ nekoga ko nije u riječi Božjoj. I s obzirom da ona njega uputila na sozu stranicu On je rekao to, to je sve od vraga To, što to? Je li možda Luka 13, 11 do 16 Gdje Isus izlječuje ženu koja 18 godina bila svezana od strane Sotone Imala skoliozu kičme da je bila skroz pogrbljena Je li možda to od vraga? Kad je on položio ruke na nju, ona se ispravila Je li to? li on mislio na to, jer ja o tome govorim Ne može biti to od vraga Jer ja sam polagao ruke na krivu kičmu U ime Isusa Krista I pod rukom se ispravlja. u ime Isusa Krista Točno kako je on nastavio Piše tamo Isus položi ruke na nju I otjera duha bolesti Nije rekao da je Boži blagoslov skinuo s nje Znači, jako je važno da ste vi meni utemeljeni u pisma Ne da slušate svakoga i sve Što god ima na sebi, kakve god ima diplome o tome cijelo vrijeme govorimo Jer Bog nikad ne laže Njegova riječ je istina I On je vjeran ispuni svako svoje obećanje i nije kao čovjek pa da kaže jednom Jer on je rekao u izlasku 15.26 Kad je napravio savez Između sebe i Izraela Rekao je Ako budeš vršio Zdušno moje zapovjede, odredbe i propise Za nas važi samo zapovjed ljubavi Vratit ćemo se danas na to ja neću dopustiti Krivi su prevodi u ovim svim našim Biblijama Jer prevoditelji s obzirom na lažnu doktrinu Ne znaju ili neće prevesti na pravi način Ali nikad nije u kauzalnom smislu Kad se pripisuje zlo gospodu on nikad ne uzrokuje zlo On ga dopušta, ga ne može spriječiti zbog slobodne volje Znači, uvijek je greška kad kažeš Ja ću ti to staviti On će dopustiti Znači, ja neću dopustiti da vas snađe jedna bolest koju sam dopustio da snađe Egipćane I onda ide savez iscjeljenja sa Izraelom Jer ja, Gospod, tvoj sam iscjelitelj I on kaže za sebe ja, ja, Gospod, ja se ne mijenjam Reci Izraelu To je izlazak 3.13 do 16 Kad je Mojsije pored gorućeg grma Čuo glas gospodnje Kad mu se ukazao u obliku anđelskog prisustva Kojeg je ispunio sa sobom u potpunosti Govorio mu u prvo lice, u prvom licu Jer tako se ukaziva dok nije došao Isusa I onda mu on rekao Dobro, ali kad dođem Izraelu što ću mu reći Tko me posla? Reci ja sam onaj koji jesam Ja sam te posla To mi je ime do vijeka Nikad se ne mijenja Nikad, apsolutno nikad Ja jesam Ja jesam Gospod koji iscijeljujem Ne bio sam ili bit ću Malahija 3.6 kaže Ja, Gospod, nikad se ne mijenjam Vi se, sinovi ljudski, mijenjate u njemu nema ni promjene, ni sjene od mijene po Jakovljevo 1.17 To vam je prvi stavak po kojem možete sasvim izvjesno znati da je njegova volja uvijek da nas iscijeli jer on se ne mijenja Izrael je imao lošiji savez, lošija obećanja i lošije svećenike po Hebrejima 8.6 Prema tome, ako je bio iscijelitelj njima, sasvim izvjesno je i nama Sasvim izvjesno je i nama Pratite dinamiku gdje Vi ovo morate znati Kad vam dođe neko zavedeno strane satone što je rekao Isus Petru kojem je rekao prije toga Ti si Petre, ovo sad rekao vrlo mudro Nije te to reklo tijelo i krv, nego duh mog oca Nakon što je Petar rekao što je temelj istinske Kristove crkve Što sasvim izvjesno nije on čovjek Onda je on njemu kad ga je počeo odvjeravati da ide u Jeruzalem gdje treba poginuti On mu je rekao sljedeće 23. stih Mateja 16 To vi morate reći svakome, ko što ja vama kažem Oko na oko Odstupi od mene Sotona ne da je Petar Satona, nego ono što mi u glavi trenutno je bilo od Satone Ko što on nije rekao Petru da je on stijena, nego ono što je Petar trenutno rekao Kad je bilo prije u 18. stihu rečeno ti si stijena I on kaže Petru i trebate vi svakom Petru Ko što sam ja rekao onom Petru, ako se sjećate kad je bila celijake u pitanju Pa se on pobunio To mi je prijatelj, samo nije djelova trenutno u Božjem duhu Odstupi od mene Sotona Zašto ga je nazvao Sotona? Pazio, jer ti nije na pameti što je Božje nego što je ljudsko Isusove riječi Prema tome, ako vam dođe netko, tko god i kaže da se Bog Otac promijenio Ovaj Gospod iscijelitelj Da nije isti Onda mu vi jednostavno pokažete što piše I ako se on tome odopire Onda znate da nema dobro srce Da nije podložan riječi Božje Ne slušajte ga To je prvi sasvim izvjestan znak Da nam isciljenje pripada Broj dva Taj Bog Otac je izgovorio riječ Koja je On sam i On je za svoju riječ rekao On, psalam 107.20 On posla svoju riječ i iscijeli Zašto ta riječ iscijeljuje? Vrlo logično Jer u njoj je božanski duh koji je rekao za sebe Ja sam gospod koji iscijeljujem Jer Bog je duh on je biće koje je duh Nestvoreni, vječni, samoopstojeći duh Koji je u sebe, ima trojstvo u njemu, ali nije osoba Koji je ljubav, mudrost i sila Prema tome, On je prisutan u riječi Koja je On sam U Ivanu kaže, u početku bijaše riječi, Riječ bijaše u Boga i Bog bijaše riječ, jel' tako? Riječ bijaše u početku kod Boga I sve što je nastalo po njoj je nastalo I ništa što je nastalo nije bez nje nastalo Treći stih, četvrti stih I u njoj bijaše život Koji to život u njoj bijaše? Pa valjda onaj o kojem Isus govori u Ivanu 6.63 Riječi koje vam govorim su duh i život Božanski duh iscijelitelj Prema tome kad uzimate riječi A danas ćete dobiti knjižicu koja vam omogućava primiti iscijeljenje na dva načina Uzimanjem riječi i prisvajanjem kojeg ćemo mi na kraju napraviti Koncentriramo se na prisvajanje Ali uputno je uzimati Božju medicinu stalno Prema tome, ta riječ Da li je ona izgubila na snazi je li možda duh koji u njoj nešto oslabio? Je li išao u penziju taj duh koji je izgovorio riječ? Je li riječ manje snage? Sasvim izvjesno nije jer on kaže za svoje riječi Kaže, sine moj, važi za kćeri Pazi na moje riječi Riječi Prigni uho svoje mojim razlozima, besjedama Nikad ih ne ispušta iz očiju Pohrani ih se srca svoga Jer su život onima koji ih nađu Riječi tu su vam sve riječi iz cijelog svetog pisma U svezi zdravlja, isceljenja, dugog života i snage I način kako ih prisvojiti, primiti sve to Jer ne bi on izgovorio riječ da nam ne želi dati to što je u riječi Kako i kaže samo u Izai 55, 11, 12 jer su život onima koji ih nađe, nađu I zdravlje za svo njihovo tijelo Ja se pitam je li to i dalje piše u Svetom pismu Je li nova izdanja imaju te riječi Ili su izvadili tu riječ Što vi mislite? Ovako laički Sasvim izvjesno je to unutra To su mudre izreke 4.20 do 22 Riječ Božja je iste sile Isto pomazanje na njoj i isti jaram lomi po Izai 10.27 To je dakle drugi sasvim izvjesni pokazatelj Svakome pri zdravoj pamete Koje je dobra srca Jer ti su podložni riječi Broj 3 Isus Krist u kojem je Bog Otac bio utjelovljen u svoj punine To svi znaju, to se od malih nogu uči da je Isus Božje utjelovljenje To i piše, tako da to znaju svi Ali što to znači? To većina nema pojma što znači To znači da ovaj isti Gospod iscelitelj Jehova ili Jahve U Isusu hoda na zemlji i pokaziva svoju volju Kao što Isus sam rekao Ivanu 6.38 To piše u pismu točno ovako Prema tome tko vidi Isusa, vidi Oca tko vidi Isusa, vidi onoga koji ga je posla To je Ivan 14.8.9 Ivan 45 Prema tome, kad vidimo što je Isus činio Mi vidimo što mi vidimo koja je volja Boga Oca, Gospoda Iscijelitelja za nas Jer Isus Krist isti je Hebrejima 13.8 ne mijenja se a on je i dalje iscijelitelj koji je iscijelio Eneju Kad ga je nazvao Petar tamo Eneju rekao je ustane i prostri se krevet Jer Isus Kriste iscijeljuje Ja se pitam jel taj Isus išao u penziju možda Jer mu oslabila snaga pa sam vam ja tu izvadio, to vam nisam napisao Da vam pročitam par, jer puno njih se buni Je li on možda neće iscijeli mene Samo susjeda možda to samo neupućeni govori Pismo ukazuje nedvojbeno Da je Isus Krist ili Bog Otac kroz njega iscijelio uvijek Svakda, u svakoj prilici, sve Od svih bolesti, slabosti i nemoći Osim u Nazaretu Zbog toga što su u Nazaretu sumnjali u njega Nisu ga priznali I zbog njihove nevjere nisu primili Ko što nećete ni vi zbog nevjere primiti jer isti duh u Isusu nalazi na istu prepreku i danas kad djeluje kroz tijelo Kad nailazi na nevjeru Jer nevjera je protiv Nevjera je sumnja Nevjera je otpor A duh Boži ne djeluje na silu On kuca ali ne razbija vrata Po otkrovenju 3.20 Prema tome, samo u Nazaretu Marko 6. pogled stihov 5.6 Isus nije iscijelio sve nego samo nekolicinu s manjim oboljenjima na koje je položio ruke I čudom se čudio njihovoj nevjeri Stoga, ako vi ne vjerujete da Isus jest Krist Mesija, Sin Boži I da je iscijelitelj, nećete se ni vi iscijeliti Jer su oni imali krivu ideju o njemu To je Josipov sin, znamo mu braću Znamo mu sestre Jel tako piše? Sasvim izvjesno Drvodjelac a on je lijepo rekao Uzeo svitak proroka Izaije Izaja 61.1 do 3 Rekao je Duh Boži na meni jer me pomaza Jer me pomaza Donijet radosnu vijest ubogima Iscijelit Radosnu vijest iscijelit Ali oni nisu vjerovali ono što je govorio I ako vi ne vjerujete u ovo što piše Nećete ni vi ništa primiti Ali to ne znači da ovo ne radi To znači da zbog vaše nevjere On ne može napraviti čudo u vašem životu koje potencijalno hoće napraviti u životima sviju Pa da vidimo mi kako je to Isus djelovao <clears throat> Dijela 10.38, to je rezime Imate rezime Kristove misije na tri mjesta Imate u, u Mateju 4.23 i 24 U Mateju 9.35 i u dijelima 10.38 i kaže ovako Kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza duhom svetim Znači Boga pomaza ili Boži duh je bio na njemu i u njemu To, to znači Isti ovaj gospod iscijelitelj I Bog bijaše s njime I stoga je Isus prošao zemljom čineći dobro Koje je to Isus činio dobro po cijeloj Galileji Kad je bio Bog s njime i u njemu Koje je to dobro? Pazi sad ovo Ozdravljajući sve koliko ih je ozdravljao? Sve Kojima bijaše ovladao džava Pravilan prevod koji su bile potlačene od strane džavla Bolest je tlačenje sotone džavla Zarobljeništvo, sveza, jara Ok Idemo dalje 24, upravo spomenuta Obilazio je Isus svom Galileom Naučavajući po njihovim sinagogama Propovjedajući evanđelje o kraljevstvu I liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu Pita mene prijatelj moj u Zadro Ma dobre, ja znam da je Da su ove velike bolesti od vraga Ali ja mislim da su ove male od Boga I dok je to govorio Ti vidiš mu na licu da je glup sam sebi Mislim, moraš biti glup dok to govoriš Sam sebi, jer Duh Božji djeluje svejedno na tebe Recite na glas, recimo, recite na glas ovako Ne morate reći, ali govorite sebi na samo u sobi Recite, Marija je kurva Djevica Marija I odmah ti Duh nešto govori, jel tako? Recite, riječ Božja je neistina, možemo je zapaliti Odmah ti Duh nešto govori Čim govoriš neistinu, Duh djeluje unutra Prati Duha Prati Duha Nemoj slušat ljudske glasove Jel me pratite? On to govori, vidiš mu na licu da je sam sebi glup Jer što je više govorio, tome je glas sve više se gubio Jer on ti iznutra govori da nisi u pravu Jel me pratite? Probajte, govorite na glas Reci na glas, reci djetetu Dobro je krast, recimo Ajde, recimo Odmah znaš da ne valja, jel tako? Jel ima netko ko ne zna? Sasvim izvjesna Ok, idemo dalje Liječeći svaku bolest i svaku nemoć o narodu I glas se o njemu pronese svom Sirijom I donosili su mu sve Sve Koji bolovahu od najrazličitijih bolesti I patnja I one koji su bili opsjednuti Nije pravilan prijevod Koji su bili pod utjecajem zloduha nidzemaj Demonizirane Ne znači da su bili opsjednuti to znači da ne znaju gdje svako ako su opsjednuti Mjesečare i uzete I on ih ozdravljaše Koga? Pa valjda ove sve koje su mu donijeli Koji su bolovali od najrazličitih bolesti Ok, Matej 12.15 Kad Isus to dozna Ukloni se odande Za njim je išlo mnoštvo On ih sve ozdravi Mi danas dolazimo ka Kristo Pod križ I svoj blagoslov isceljenja Koji nam pripada S tim ćemo se baviti ti moraš doći u srcu, nemaš sumnju da ćeš se iscijeliti ono što nitko normalno nema sumnju da je njegova volja da nas spasi Jer se neko dođe pod križ molit Oće molim te, spasi me ako je tvoja volja Ne, zašto? Jer piše u pismu da je njegova volja da se svi ljudi spasi, jel tako? Prvom Timoteju 2.14, druga Petrova 3.9 Niko se onda normalno ne moli da nas spasi jer pismo kaže da nas je spasio. Zašto onda niste isto tako normalni kad se tiče iscjeljenja jer isti križ, isti zahvat, ista riječ, isti opis govori da smo njegovim ranama iscijeljeni, isto, isto. Ista rečenica, potpuno ista Zašto tu nemate istu sigurnost? Jer ste krivo podučavani od ranih nogu To vam ni normalno Zato moj narod umire jer nema znanja Hošeja 4.6 Moj narod umire jer nema znanja Znanje Potpuno poznavanje njegove volje Točno Moj narod umire jer nema znanja Ovo vam je znanje Vjera utemeljena na znanju O činjenicama iz riječi Bože Skida svaku dvojbu i djeluje škoda riječ Božja istina I on potvrdi riječ Znanje ja, ja vam dajem znanje to znanje jer vam citiram iz riječi Bože govorim kao da govorim riječi Bože jer vam govorim što piše u riječi Bože i ako vi to primite kao riječ Božju Riječ Božja će ostvariti učinak u vašem životu Točno onakav zbog kojeg je On poslao svoju riječ Jer On motri na svoju riječ da ispuni Po Jeremiji 1.12, jel tako? Ok, idemo dalje Matej 14.14 Kad On, Isus, iziđe Vidje silan svijet Sažali mu se nad njim Te izliječi njegove bolesnike Koje bolesnike? Pa ovi koji su bili bolesni od silnog svijeta Zašto? Jer se sažali Idemo dalje Luka 4, ima još, ali ja sam izdvojio ovo Luka 4.40 O zalazu sunca svi koji su imali bolesnike Od raznih bolesti dovedoše i k njemu da je on iscjelivao samo velike bolesti Oni bi to znali pa bi doveli samo jako bolesne Ove manje bolesne bi ostavili doma ali ovdje kaže svi koji su mali bolesnike od raznih bolesti dovedoše k njemu A on bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih Na koliko njih? Na svakoga, ali to uključuje i vas Znači, to je treći sasvim siguran, sasvim pouzdan pokazatelj da je volja našeg Boga Oca Da budemo iscijeljeni dan danas i to ne jedan odabrani, nego sve. I On je to pokazao jer je On hoda u Kristu Isusu On je u Kristu Isusu bio utjelovljen On vječni duh Jehova ili Jahve On je bio utjelovljen u njemu On je hodao u njemu Ok, i to u svoj punini Ti kad vidiš Isusa, vidiš potpunu Božju volju Kološanima 1.19.29 i kaže da je Isus bio Božji u u svoj punini tjelesna Znači, ti potpunu Božju volju vidiš kad vidiš kako je Isus djelovao On je isceljivo sve A mi k njemu dolazimo Kaj vam to nije super Idemo dalje Isus je zapovjedio njegovim učenicima da isceljuju bolesne To vam je on njima zapovjedio odmah nakon devetog pogleda Gdje je rekao da je žetva velika radnika malo A prije toga ste čuli rezime kako je obilazio svu Galileju I naučavao njihovim sinagogama I ozdravljao sve bolesne I kad je vidio veliko mnoštvo koji su bili skrhani, izgubljeni kovce bez pastira On je pozvao učenike To je zadnji stik devetog pogleda Ali tamo vam nije bilo pogleda To je misa koja nema pogleda To je nije odjeljeno I onda je pozvao učenike I on ih je pozvao i rekao je da idu i da iscjeljuju bolesne u svakom gradu u kojem uđu Da čiste gubavce mrtve uskrisuju Da gore da je kraljestvo Božje blizu Tako govorio Sasvim izvjesno Recite vi meni Da li se Isusovi učenici mijenjaju Ili su isti jer ima neki koji su kratke pameti Koji misle da to važi samo za učenike oko Isusa Ne, sasvim izvjesno ne To se odmah može dokazati Po Mateju 28, 18 do 20 Jer Isus je svojim učenicima prije uzašća rekao Idete i učinite sve narode mojim učenicima Dodajući da neka im ne prepuste kojim slučajem uputit Da vrše sve što im i On zapovjeduje A što im je On zapovjeduje? Da ide u svaki grad Propovjedati evanđelje i celiva sve bolesnike I čisti gubavce mrtve uskrsivati Jel tako ili nije tako? Prema tome kaže tamo u Ivanu 8.31 i 32 Ako ustrajite u mom nauku Postaćete moji učenici Upoznaćete istinu Istina će vas osloboditi Od čega? Od svega Znači, četvrti sasvim sam pokazatelj da je uvijek volja Božja Oca našega da mi budemo iscijeljeni Prema tome da nema nikakve sumnje Da mi dolazimo po nešto što nam prepada i da smo s njim u skladu s njegovom voljom Jest Isusovi učenici Isusovi učenici, jel' tako? Ok, idemo dalje Prva crkva Prva crkva ne može biti gora nego zadnja crkva Bog ne radi onako proba dva, tri puta pa mu ispadne od četvrte dobra Ne, prva crkva je mustra crkve Idealna crkva Najbolja crkva Mustra crkve kakva mora biti Prva crkva što je u dijelima apostolskim prikazana Iako je dijel apostolski krivi naziv Treba biti dijela Božjeg duha Kroz prvu crkvu Jer nisu tamo samo dijela apostolska Nego je bilo i laika i svih drugih Prema tome, dijela Božjeg duha Kroz prvu crkvu pokazuju Da je ta isti duh, vječni duh Jedno s Isusom, jedan duh U prvoj crkvi nastavio radi Što je činio prije nego bio tjelovljen u Isusu Što je činio u Isusu I što sad po istoj misiji čini kroz tijelo njegovo Što je njegova crkva Čija je on glava Punina onoga koji ispunjava sve u svima i onda pratite djela apostolska Oni su iscjeljivali Ali ima na dva mjesta Oni su svih iscjeljivali Ali na dva mjesta se to točno govori ima puno slučajeva gdje su iscijeljeni ljudi Ali na dva mjesta to govore Ja sam to izdvojio Recimo, to je kad je Petar Nakon molitve Pazi koju je molitvu molila prva crkva Jer vi mislite da se promijenila ta molitva Dijela apostolska 4, 29, 30 Sad promotri prijetnje njihove i daj slugama svojim da govore riječ Tvoju u svoj odvažnosti Kako da govore odvažno? To znači da se ne skrivaju Da otvoreno svjedoče onome što vjeruju da je istina Tako morate i vi I pruži ruku svoju da bude čega? Čega da bude? Koja je prva riječ? Ozdravljenja Ozdravljenja Prva crkva se moli da pruži ruku da bude ozdravljenja znamenja i čudesa Po imenu svetog sina ili sluge Tvoga Isusa Po čijem imenu? Jel to vama govori kao i meni da je njegova volja da bude ozdravljenja znamenja i čudesa? Sasvim izvjesno, jer čim su izašli apostoli nakon što se protreslo cijelo mjesto Na ulice Jeruzalema Kaže ovako, po rukama se apostolskim dijela 5, 12, 14 i 16 Događala mnoga znamenja i čudesa u narodu I sve se više povećavalo mnoštvo muževa i žena što u gospodu Tako da su na trgove iznosili bolesnike Očito su znali da se događaju iscjeljenja pod njihovim rukama jer su iznosili bolesnike I postavljali ih na ležajkama i poseljama ne bili Kad Petar bude prolazio Bar sjena njegova osjenila kojeg od njih A slijegalo bi se i mnoštvo iz gradova oko Jeruzalema Donosili bi bolesnike I opsjednute od nečistih duhova I svi bi ozdravljali iz čega ja zaključujem? Kad je prava molitva Kad je pomazanje pravo Kad se jasno vidi koje je očitovanje Božjeg duha Svi ozdravljaju i onda imate silna ozdravljenja I pa- Petra, i Ivana, i uskrsnuća mrtvih I svega živoga imate u dijelima apostolskim Imate i Filipov nastup u Samari Gdje je bilo puno uzetih Romi Koji su bili iscijeljeni Gdje i mnogi izlazili nečisti duhove Jer je propovjeda Krista I bi velika radost u tom gradu, jel tako? Dijela 8.5.8 Znači ima svega Ali još je na jednom mjestu daje rezime Da su se svi iscijelili A to je Pavlova posjeta Malte Tamo je Pavle došao na Maltu I onda iscijelio e, guvernera, poglavara otoka Publija Koji je borovao, bolovao srdobolje I kad su to ljudi vidjeli Donosili su bolesne sa cijelog otoka Nakon dijela 28.7.9 Nakon tog su dolazili svi drugi koji na otoku bijahu bolesni Te su ozdravljali je li vi mislite da su ovi današnji sluge bolji nekako u boljoj voži, volji Božjoj nego što su bili Petar i Pavle? Ili su oni možda mustra u koju treba gledati A? Pa li tako? Čemo gledati prvu crkvu kako je djelovala ili ćemo gledati ovu zadnju crkvu Jer samo što nije Isus došao znači ovo su zadnji dani pa onda ovo je bila zadnja Ok, idemo dalje Znači i prva crkva je model Ali pazi što ovdje kaže Ovo je fantastično Znači imate Jakovljevo peto poglavlje Jakov je jedan od starješina glavne crkve Znači Petar, Jakov i Ivan su glavne starješine I Jakov piše svoju poslanicu i ta Jakovljeva poslanica pisana braći, znači kršćanima, jel tako? I tamo imate direktnu uputu za bolesne u crkvi samo čovjek kratke pameti Samo čovjek koji uopće ne prezne pismo Potpuno zaveden Iz ta tri stiha Ne može zaključiti Da je uvijek volja Božja Za njegovu djecu Ali za one koji to nisu Da se iscijele jer on kaže sljedeće preko Jakova Ako je bilo tko od vas bolestan Neka zove starješinu crkvi. I ovaj će ga pomazat uljem u ime Gospodnje U čije će ga ime pomazati? I molitva izgovorena s vjerom Će iscijelet bolesnika I Gospod će ga podignut I ako je počinio grijeh bit će mu oprošten Je li to vama govori, kao i mene Da je njegova volja za crkvu Da svaki bolesni dođe starješine Koji bi trebao biti u pomazanju Inače ne bi trebao biti poglava crkve I onda bi ga on trebao pomazati u ime gospodnje I molitva vjere, ne ulje Ulje je simbol duha svetoga Onda znači molitva vjere iscjeljuje Ako ne vjeruje, normalno da se neće iscijeliti Jer svi misle da ulje iscjeljuje Ne, nego molitva vjere će ga iscijeliti To niste očekivali, jel da? Molitva izgovorena s vjerom će iscijeliti bolesnika i Gospod će ga podijeliti meni to govori da je njegova volja Za crkvu I to je mustra crkve Jel' tako ili nije tako? Sasvim izvjesno Idemo dalje Šest Isus je opunomoćio sve vjernike Da u njegovo ime izgone zloduhe To je Marko 16 17 i 18 Pošalje učenike u svijet i kaže Tko čuje evanđelje, povjeruje Krsti se, bit će spašen Ko ne, ostaće osuđen A ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju To su vjernici oni koji su primili Krista su povjerovali u poruku Evanđelja Oni su se spasili Oni su se izbavili Oni se zovu vjernice Ne mogu se drugačije zvati Jel' tako? Mogu se zvati jedino Kako se to zove? Nazove vjernice Ali pravi vjernici O njima govori sljedeće u moje ime znaci koji će ih pratiti Vjernike, ne posebno pomazane, školovane, odabrane Uz Arhanđelovu trubu i otvaranje neba Ispuštanje svitka s neba sa imenom Ti si moj voljeni sluga Samo ti možeš ići zgoni zloduhe Ne, ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju U moje ime, u čije ime? U ime Isusa Krista Crkva ima samo jedno ime na usnama u moje ime izgonit će zloduhe Većina ili veliki dio bolesti uzrokovan zlodosima Ne, ne sve, ali veliki dio To ćemo objasniti kad budemo objašnjavali poveznicu između grijeha i bolesti Samo što nismo I pazi sad 18. stih Polagat će ruke na bolesne i oni hoće ozdravljati da li se to promijenilo što Isus rekao? Je to važilo samo za prve učenike Ili je važilo za cijeli svijet, za svako stvorenje? Ne, ostalo isto, inače bi izvadili to iz pisma Jel me pratite desno? Ne samo to, nego isti Jakov istoj crkve Ali ovaj put ne starješinama, nego vjernicima 16. stih govori Ispovjedajte, vjernicima govori Jedni drugima grijehe I molite jedni za druge da ozdravite Meni to govori da je njegova volja da mi ozdravimo Znači Šesti, sasvim izvjestan, nepobitan dokaz Za svakoga ko zna razmišljati svojom glavom i ko priznaje autoritet Svetog pisma Jest da je volja Božja da isceljenje pripada nama Jest vjernik Vjernice I ono što njih označava, obilježava prema mustri koji je ukazao Krist Jel tako ili nije tako? Ok Pazi sad ovo, ovo je još najbolje Sedmo, ima još, ali ja staćemo ovdje Sedmo Vjera Žena koja je krvarila znači 12 godina To je Marko 5. poglavlje Stihovi 27 do 34 Tamo govori ženi koja je krvarila 12 godina Čula je za Isusa, očito da iscijeljuje I čula je da iz njega izlazi sila koja zdravlja sve Jel tako? Sasvim izvjesna to kaže u Luki 6.19 Sasvim izvjesna I onda ona rekla Samo ako se dotakne puta njegove haljine Ozdravit ću i ona je napravila što je rekla Dotakla se, iz njega izašla sila Koja sila? Ona što ozdravlja sve ona ju je samo primila u život jer vjeruje Oni koji ne vjeru mogu ga doticat, grlit, ljubit Ništa se ne događa, vjera je okidač Bilo je mnoštvo oko Isusa, svi su ga se gurali, doticali, njima se ništa Možeš bi usred milosti, onako, znaš, ono, totalno okružen milošću I ništa ti se ne dogodi jer ne vjeruješ Biće ti kako vjeruješ i nakon što ona ozdravila Isus osjetio da je izašla iz njega vrlina ili sila dina, Dunamos, dinamit je izašao iz njega Uništio dijelo džavolje u njezinom životu Ona je ozdravila Ona mu je priznala sve što je počinila Isus je nju rekao što Idi ženo, tvoja te vjera iscijelila Pitam se ja, je li naša vjera danas može isto iscijeliti Ili je vjera isto dokinuta Što je Isus rekao onom gubavcu koji se vratio jedan od desetorice Nakon što su ga tražili da ih iscijeli i otešli su na Isusovu riječ koji je rekao Pokažite se svećeniku što znači iscijeljeni se da prinese žrtvu po vašim propisu I onda dok su išli su se iscijelili On se vratio što mu je rekao Luka 17.19 stih Ide tvoja te vjera iscijelila Prema tome, s obzirom da vjera nije ispala iz mode S obzirom da nije dokinuta S obzirom da se niko ne može spasiti ako nije vjernik u vjeri Jer se spašavamo putem vjere S obzirom da niko nije kršćanin Zato što kršćanin hoda po vjeri, ne po onome što vidi S obzirom da niko ne može živjeti Jer kaže pravednik moj će živjeti od vjere ako nema vjere S obzirom da se niko ne može omiljeti Bogu To je bilo Hebrema 10.38 Ako nema ovu vjeru Po Hebrema 11.6 Ja mislim da vjera nije ispala iz mode I ne samo to nego nego su i naše molitve uslišene po vjeri Jer kaže u Marku 11.24 A ja vam govorim kad molite vjerujte Da ste već primili, primit ćete Prema tome, vjera Vjera kao stvarnost Vjera nešto kao što pripada vjerniku Kao oruđe djelovanja Kao način djelovanja Je nešto što nije ispalo iz mode Dostupno je svima I jasan je nepobitan dokaz Da mi možemo i danas biti iscijeljeni Putem vjere To znači da je njegova volja da se mi scijelimo mi vjerujemo danas kad dolazimo pred križ I mi vjerujemo da smo iscijeljeni njegovim ranama I mi kažemo vjerujem i prema tome, u skladu s tvojom riječi Ja sam iscijeljen Ok, no ostavili smo za kraj najbolje, to vam tu ne piše A to je iscijeljenje je u iskupljenju Iscijeljenje je osigurano od strane Boga Oca na križu kroz Kristovu žrtvu jer pismo jasno kaže i ne razdvaja Oslobođenje od grijeha i iscijeljenje od bolesti Jasno i glasno Na tri mjesta i to u Izaji 53.4.5 U Psalmu 103.2.3 I u 1. Petrovoj 2.24 Jasno a Isus se osvrće i gleda i potvrđuje proročanstvo u Mateju 8, 16, 17 Dokazujući svojim djelima da su iscjeljenja morala biti da se ispuni Izajino proročanstvo Što kaže Izaja? Mi danas dolazimo pod križ Koji nisu bili pod križ primiti Isusa Ja ću vas uvesti u molitvu spasenja ponovo e, Danas ćemo ponovo pozvati one koji nisu bili zadnji put No, mi dolazimo presvojiti i drugi blagoslov Koji je to blagoslov? To je blagoslov iscjeljenja za svo naše tijelo što kaže pismo? Pismo kaže ovako Sasvim izvjesno Pazi kako počinje Zaja Sasvim izvjesno On je uzeo naše bolesti I ponio naše boli Čije? Je li križ za svijet? Jes, Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina Da nijedan koji u njega vjeruje ne pogine Nego ima život vječni Za koga je križ? Za svijet Stoga naše za koga je? Za svijet je li on uzeo grijehe naše, a pri tome se misli na svijet Ili je uzeo grijehe samo nekih Ali po istoj logici, jer su isti hebrejski glagoli Odnosi se i na bolesti u istoj misli, istoj rečenici, na istom činu Na križu On je uzeo naše bolesti i ponio naše boli Dok smo mi smatrali da ga Bog bije i kažnjava Ali radi naših grijeha njega izbiše jer nitko ovo ne sumnja, jer su cijeli život podučavani da je to istina I istina je Ali sumnjaju u drugo I nemaju toliko zdrave logike da vide da je to isti čin Isti križ Ista žrtva Ista riječ Isti prorok Ista rečenica Zbog naših grijeha njega izbiše Radi naših opačina, to su grijesi duše Njega satriješe Kazna radi našeg mira pade na njega Njegovim smoranama iscijeljeni O kome govori? Ako važi jedan dio rečenice za grijehe, a važi I vi vjerujete u totalnu ludost Samo lud čovjek Govorimo prirodno Može vjerovati u to da je neki Isus prije 2000 godina uzeo njegove grijehe Bio izubijan zbog njegovih opačina I da on zbog toga oslobođen od svih grijeha To samo lud čovjek može vjerovati Ali kaže pismo Da je ludost Božja mudrija sve ljudske mudrosti Jel' tako? Isto kaže prvim Korinčanima 2.14 Da ono što je duha Božjega je za prirodni um ludost Prema tome ovo je živa ludost Ali vi vjerujete u jednu ludost Ali u drugu ludost ne vjerujete Koja je druga ludost? Na isti način smo njegovim ranama iscijeljeni Drugi prevod kaže, meni se sviđa Kroz njegove rane Kroz njegove rane Nešto Ok Prema tome, to je jedno mjesto koje jasno ukazuje da smo njegovim ranama iscijeljeni je li pismo to kaže? Mi dolazimo u skladu s pismom I ne molimo da budemo iscijeljeni Ko što ne molimo da budemo spašeni jer ko što nas je On već spasio A mi prisvajamo Priznavanjem Krista za gospodara I ako vjerujemo da ga je Bog uskrisio od mrtvih Tako danas prisvajamo iscijeljenje Kojega On već osigura Kad ga priznamo za iscijelitelj Isti Rimljani 10 9, 10 važe i danas Isto to Petar gleda Nazad se osvrće Jer Izaja prorokuje što će biti Petar gleda nazad i gori u prošlom vremenu Isto Isti zahvat, ista miso, ista rečenica, isti čin Govori o grijehu i o isceljenju On sam, Krist Isus Uze na svom tijelu naše grijehe I prikuca ih na drvo križa Jer to križ, sasvim izvjesno Da mi, umrijevši za grijeh to smo objašnjavali da ne ponavljam Umrli smo s obzirom na našu griješnu prirodu starog čovjeka Jer on je išao s obzirom na našu griješnu prirodu Na naš grijeh na griž Da umre našom smrću Da mi umrijevši za grijeh Možemo živjeti pravedne pred Bogom To je čudo na čudu Novo rođenje Veće čudo nego sljedeće čudo Točka zarez, ista rečenica On čim ste modricama bili izliječeni ne, bit ćete U kojem vremenu je bili? Ako smo bili, jesmo sam Isus kad smo mu doveli na 16, 17 uveće mnoge bolesnike koji su bili pod utjecajem zloduha On izagna duhove riječju To je ova riječ koja ima sila Stavak broj 2 jer Isus je gore riječ koja imala silu Po Luki 4.32 Prema tome On izagna duhove riječju Iz cijeli njine bolesnike Zašto? Zašto se to dogodilo Isuse? 17. stih Da se ispuni što je rekao prorok Izaja On je rekao što smo sad čitali On uze naše bolesti, i ponese naše bole Iako ovaj prijevod kaže On uze naše bolesti i ponese naše fizičke slabosti Te riječi uključuju jedno i drugo I onda sad direktno Duh Boži 103. psalam Drugi i treći stih Govori jasno crkvi Nemoj zaboraviti, nemoj Nemoj zaboraviti gospoda, slavi ga Prvi stih Dušo moja slavi gospoda Sve u meni sveto ime njegovo Dušo moja slavi gospoda I nemoj zaboravi sva njegova dobročinstva Ali zaboravljaju ljudi Koja su to njegova dobročinstva? On ti, on ti oprašta sve grijehe To kao znamo On ti iscjeljuje sve tvoje bolesti On ti iscjeljuje sve tvoje bolesti koliko bolesti? Sve Je li taj psalam za, za nas? Sasvim izvijest Ko što je blagoslivanje gospoda za nas Je li tako ili nije tako? Ok Prema tome Iscijeljenje je u iskupljenju I ima prekrasan stih Koji jasno daje poveznicu Između toga I daje nam točnu uputu Kako se to prisvaja pa ću moliti nekoga tko je u zdravlju da podijeli knjižice jer knjižice daju jasnu uputu da mi vi to imate doma Što morate govoriti, na osnovu čega je to zapisano I kako daje rezultate, jer imate živa svjedočanstva To su stihovi iz Galačana 3.13 I ponovljenog zakona 28.61 Ima starija i nova verzija knjižice, ali su vam isti, isti sadržaj Ok Nemojte za sad čitati, nego slušajte, ja ću vam reći kada čitate To vam je za doma, tako da možete čitati Što se mene tiče više puta Ja sam cijelu knjižicu snimio u studiju Ko, kome je lakše slušat, neka se potpiše tamo pa ću mu ja dati snimku Jer ima ljudi kojima je lakše slušat, pogotovo ako su slabi sa živcima Imaju probleme, a onda ozdrave dok slušaju Jer riječ Božja isceljuje nema veze koje govori Premda se ljudima sviđa moj glas Ja znam jako puno ljudi Koji su uzimali tablete za smirenje Samo se slušali i ozdravili Riječ iscijeljuje Isto je čita, nekome paše Ali ako neko hoće audio Može ga dobiti isto besplatno Javite mi se samo Ok Galačanima 3.13 Pričamo o križu I o tome da je iscijeljenje u iskupljenju Iskupljenje znači ono što je Bog Otac napravio u križu za sve nas na križu U Kristu, pardon U Kristu za sve nas ako je napravio na, križu u Kristu za sve nas Onda pripada svima koji su u Kristu Jel' tako? Galačanima 3.13 kaže To je temeljna misa Kaže ovako To vam je uvodno riječi To ćete onda vidjeti Pročitat, pročitat ćete kako to ide Ja ću vam dati kratke koordinate No ovako kaže Isus Krist nas je otkupio Znate onu riječ, to je drugi stavak Krv je prolivena, život je predan Plaćena cijena za nas Mi više ne pripadamo Sotoni Ni sebi, nego njemu Prvim Korinčanima 6, 19 i 20 Stoga proslavite Boga u, u vašem tijelu I u vašoj duši Ne samo u duši Kako ja proslavljam njega koji je zdravlje u mom tijelu Ok Kaže Izaja 53.10 da je Isus Krist ili da se po Isusu Kristu volja Božja ispunila To je isto ovo, znači, e, poglavlje proročanstvo o iskupljenju Mi bi trebali ući u Božju volju Neko se pita, pa dobro, zašto, pa sve je Ne, nije sve nije svejedno Roditelju nije svejedno Ako djeteta školuje A on doma stoji bolestan i svejedno Da li će ozdravi, propušta nastavu I da li će završiti Jel bi vama bilo svejedno ne, tako i mi imamo zadatak Sutra ćemo ga malo naglašavati Zašto sve ovo? Zašto on opremljuje svete? Zašto treba biti u snazi u pobjedu? Gdje to ide? Jer to negdje ide, ima neki naum Jel' tako? Ok, Isus Krist nas je otkupio od prokletstva zakona Sad ćemo mi vidjeti koje je prokletstvo zakona To smo već rekli prvih pet siri knjiga Ali pogotovo ponovljeni zakon 28 kako je to Isus Krist nas otkupio od prokletstva za Tako što je postao prokletstvom namjesto na Zapamtite Izmjena na križu Sve loše s čovječanstva i svakog pojedinca na Krista I sve dobro s Boga Oca preko Krista na nas To je izmjena na križu Smrt za život Bolest za zdravlje Siromaštvo za obilje Poraz za pobjedu Nemir za mir Jel me pratite? Udaljenost od Boga za prisustvo Izmjena na križu Kako? Jer On je uzeo sve moje loše na sebe Da sve Božje što nisam mogao imati jer sam bio u grijehu Može ponovo doći na mene Jer grijeh je dokinut u njemu Jedan Jedan je podnio žrtvu Isus Krist nas je otkupio od proklestva zakona Sad ćemo vidjeti Da on me otkupio, nema pojma od čega ga otkupio I dalje u proklestvu Postavši prokletstvo namjesto nas Jer pisane je proklet svaki koji visi na drvetu Da blagoslov 14. stih Da blagoslov Prokletstvo blagoslov Da blagoslov Abrahamov Mi smo djeca Abrahamova po vjeri u Krista Isusa po obećanju koje je dao Bog Abrahamu po Galačanima 3.7 i 29 Djeca Božja Po vjeri u Krista Isusa Baštinice Abrahamovog blagoslova Da blagoslova Abrahamu može doći na pogane To su oni koji nisu židovi Meni se iz tog čini da on nama želi blagoslova, ne prokletstvo Pa ajmo pročitati onda da ne bi bilo da vas ja plašim da vam ja namećem neke ideje Što kaže prokletstvo zakona ili knjige zakona Pet sjevi knjiga su knjige zakona Ali točno ponovljeni zakon 28 On daje uputu ili ti ga obavijest Koje, koje je prokletstvo zakona Već smo rekli da je prokledstvo zakona poraz To govori jasno ponovljeni zakon 20, 28, 25 a govori da je pobjeda blagoslov što govori 28.7 Sutra ćemo govoriti o siromaštvu i obilju Siromaštvo ili minus je zna je prokletstvo A obilje je znak blagoslova Znači mi ćemo razraditi neke blagoslovi i neka prokletstva Ali danas se bavimo s bolešću Da vidimo da li je bolest Božji blagoslov Kojega treba ponizno nositi ili je to sotonska, e, sotonsko tlačenje, sotonsko djelovanje kojeg se treba otresti vidjeti što se dogodilo Da mi se to dogodilo I brže bolje se maknuti od toga I ne dati prostora džavlu Po Efežanima 4.27 Što je to? Je li bolest križ koji nam Bog daje Ili je Isus Krist na križu uzeo sve bolesti Da bi mogli mi primiti Ne mogu biti da dvije tvrdnje točne pa da vidimo što kaže ponovljeni zakon A njega je Isus citira Citira ponovljeni zakon tri puta u pustinji Baš ponovljeni zakon, to mi se jako sviđa Pazi sad ovo Znači Prvo ćemo pročitati da li je bolest prokletstvo ili, ili blagoslov I onda ćemo se vratiti na to kako dolazi do toga Može? Znači, to su dvije ideje Ok Znači, kauzalno ne piše, nego dopustiva Kauzalno nije Znači, neće to gospod napravi, nego dopustit Gospod će dopustiti da budeš udaren egipatskim prištem Čirom, svrabom i krastom Od čega se nećeš moći iscijeliti Gospod će dopustiti da budeš udaren bjesnilom, slepo, sljepoćom i pomutnjom duha On kaže ovako Ali ako ne slušaš gospoda Boga svoga 13. i 15. stih i savjesno da držiš sve njegove zapovjedi i naredbe što ti danas dajem Onda će doći na te sva sljedeća prokletstva Prokletstvo Bolest je prokletstvo A Krist nas je oslobodio od prokletstva Prema tome treba vidjeti kad si u prokletstvu kako se riješi prokletstva A ne ponizno u gluposti trpiti prokletstvo Jer si van volje Bože Jel' tako? Je li volja Božja što se dogodilo na križu u Kristu Isusu? Sasvim izvjesno Je li volja Božja izražena u Izaji 53.5 njegovim stranama ranama iscijeljen? Sasvim izvjesno Inače su svi bili van volje Božje Svi apostoli, svi učenici i sam Isus Ne, prokletstvo Idemo dalje Gospod će dozvoli da budeš udaren zlim prištevima na koljenima i na goljenima Tako da na tebi neće ostati ništa zdravo od tabana do tjemena To vam je psorijanza Ok Onda idemo dalje Kaže, ako ne budeš držao 58. stih Sve ove zapovjede, mi imamo jednu zapovjed Vratit ćemo se na nju opet Jedna zapovjed je nama da ljubimo jedne druge Kao što je On nas ljubio Da živimo ljubavi koju je Bog pokazao Kristo Isusu Po Ivanu 13, 34, 35 Idemo dalje Znači ovako Ako ne budeš savjesno držao sve zapovjede ovog zakona Što su zapisane u ove knjize I ako se ne budeš bojao uzvišenog i časnog imena gospoda Boga svojega Gospod će poslat k tebi i tvojim potopcima izvanredne kušnje Teška i dugotrajna zla, ljute i duge bolesti Ovo je u dopustivom, neuzročnom smislu Takvi su hebrejski glagoli Pazi sad ovo Sva egipatska zla od kojih se plašiš Pustit ću na tebe I ona će se prilijepiti za tebe Pazi sad ovo 61. stih neko će reći Čuj, nema moje bolesti na popisu I sva druga, sve druge bolesti i kušnje što nisu zapisane u ovoj knjizi zakona Znači, ovo je knjiga zakona Proklestvo zakona Kaže, proklestvo zakona On će dopustiti da dođu na tebe ali kaže da nas je Krist otkupio od prokletstva zakona Da mi više nismo pod zakonom nego pod milošću I da nas je zakon života u Kristu Ne mimo Krista, moraš biti u Kristu Oslobodio zakona od grijeha i smrti Bolest je prije smrt pa koju to metodu knjižica daje, ne morate čitati, objasnit ću vam Jedna žena, bila je poznati, bila je kirurg i ovi kirurg i doktor opće prakse i u jednom momentu zbog velikog napora je počela uzimati morfi, i na kraju se navukla, morfi i počeo uzimati nju do te mjere da uzimala 50% dnevnu dozu više morfija nego je dozvoljeno i 24 puta ili 25 kloralnog hidrata bila je potpuni ovisnik zvali se prijatelje Kostur sa zloduhom u sebi nije si mogla pomoć pokušavala na sve moguće načine u knjigama to koje sam pročitao tu spomenuo njezine knjige to se dodatno jako opširno opisuje i onda su samo čekali da umre Bila na raznim rehabilitacijama, ali nisu uspjeli Uvijek se puštali uz propisanu dozu morfija jer se nije mogla skinuti I tako očajna, nikakva Uhvatila se posljednje slamke spasa I krenula čita zaboravljenu Bibliju Spašena je bila, ali nije živjela vjeru I dok je čitala Bibliju, ni sama ne zna kad potpuno je ozdravila To je božanska intervencija I zadnjih 40 godina života je služila Kao božanski iscjelitelj u ime Isusa Krista Imala je jednu od najvećih službi ikad Zove se Livijem B. Omens I pazi sad ovo Kada je otac umro, stavio je ostavštinu I ona sa svojom sestrom Evom Jomens je otvorila takozvanu kuću vjere Na gornjem katu su bile četiri sobe Gdje su doktori iz bolnice Dovodili ljude koji su bili otpisani Kojima medicina nije mogla pomoći i oni su njih primali I ona bi ih smještala gore I primjenjivala sljedeću e, medicinu Onu koja nju izliječila ona bi im čitala svaki dan dva puta po sat vremena stihove Svetog pisma o zdravlju, isceljenju, dugom životu i snazi. I svaki put bi završavala sa poglavljem na cijelim i poglavljem ponovljenog zakona cijelim. I onda bi im rekla na kraju to imate uvodu. Ovo je što želim da ispovijedate, Rekli smo što je ispovijed, Govorite ono što piše Želim da govorite noću i danju Tu ne piše, na kraju piše Ponavljate i ponavljate i ponavljate sami sebi Svaki budan dio svog dana Prema ponovljenom zakonu 28.61 Znači stojimo na pismu Prema zakonu iz Hebreja 13.5.6 To je Mark 11.23 Primijenjenom na spasenju u Rimljanima 10.9.10 Mi govorimo odvažno jer Bog je rekao Pa kažemo točno što je Bog rekao I onda kažemo što će se dogoditi jer je i to Bog rekao i ako stvarno u to vjerujemo I to ispovjedamo To će se dogoditi Prema spomenutom zakonu Iz Marka 11.23 Pazi sad ovo Ja želim da vi ispovjedate Koja god je bolest Znači ljudi umiru neizlječivo Svi su bili Samo su neizlječive primali Moja bolest Znači prema ponovljenom zakonu Moja bolest recimo rak Je prokletstvo zakona Prokletstvo zakona Ali prema Galačanima 3.13 Krist me otkupio od prokletstva zakona I stoga Prema tome Prema tome što piše U skladu s onim što piše Ja ispovjedam Ja više nemam tu bolest Oni su rekao Ja, mi to ne kužimo Mi, to ne Nema veze duša, samo ponavlja I tako ujutro i na večer Odjedan pop je znali čuti ako ona priprema dole ručak Bete kuću, gore neko skače, viće, trčeni stepence Je li znaš da me Isus otkupio od proklestva zakona I da ja više nemam tu bolest jedva bi izgubili jednog pacijenta U dugom nizu godina Skoro svi bi ozdravili Preko 90% Je li to vama govori da ovo radi? Sasvim izvjesno Sasvim izvjesno Kad počne raditi? Kad ono što govoriš Bude ono što u srcu vjeruješ jer kaže Marko 11.23 Jasno i glasno Jasno i glasno Ako ustima kažeš I o srcu ne posumnjaš Nego vjeruješ ono što si rekao Bit će ti točno što si rekao Kako je to moguće? Moguće ako govorim ono što piše A srce mi je dovoljno osvješćeno Da znam da Bog nikad ne laže I u momentu Kad ono što u srcu nosim Bude ono što mi je na usnama Sasvim izvjesno to postaje materijalna zbilja Tako prisvajamo isceljenje Danas Ok, kako dolazi do bolesti? Jasno i glasno kaže Grijeh je uzrok bolesti Kršenje zakona božanskog reda ljubavi je uzrok bolesti Jer kaže Ako ne slušaš gospoda Boga svojega I savjesno ne držiš sve odredbe Zapovjedi i naredbe što ti danas dajem Onda će doći na te sva sljedeća proklestva I stići će te Nećeš moći pobjeći Možeš trčati, ali ne možeš pobjeći Ko što će te vama blagoslovi stići Prema tome Onaj koji krši red, božanski red Božanskog reda ljubavi Ko se ne drži On je u grijehu on se na taj način odvaja od Boga i njegove zaštite Otvara direktno vrata za utjecaj zlih duhova Koji su uzročnici bolesti Jel me pratite? A On vas ne može na silu štititi Jer poštuje slobodnu volju Koja je temeljni zakon stvaranja Bez čega ne može postići konačni cilj A to je Svi ste vi bogovi, sinovi Svevišnjega Ili djeca Božja Ona su potpuno slobodna postojanja Koja čini što je Božja volja svojom voljom Ispočetka Ko krši red Izlaže se utjecaju zlih duhova koji samo čekaju da im se izložite Da vam prebace ono što je njihovo A to su nemir, muka, patnja Nesreće, bolest a On vas ne može zaštititi Jer ste mu sami okrenuli leđa Neposluhom I onda bi to bila prisila i sud Zato On stalno upozorava Jel me pratite? Prema tome, ako vi mislite biti iscijeljeni i ostati van reda Ja vam moram reći, nećete se iscijeliti Sasvim izvjesno se nećete iscijeliti Zato što ne možete činiti ono što je pogrešno Što uzrokuje ono što vas muči Očekiva da vam neko makne što vas muči izvan A vi sami uzrokujete to što vas muči A nećete maknuti to što uzrokujete ono što vas muči ne ide, kriva logika Jel tako ili nije tako? Ok Ima par tih stihova Da ne ulazimo sad u dubinu jer nemamo previše vremena ali kaže pismo jasno i glasno Bog ne uslišava griješnike Nego one koji ga poštuju I vrše njegovu volju Opet njegova volja To je Ivan 9.31 Pazi sad ovo ima ovaj 107. psalam Čitat ćemo od 17 do 20 Jer na kraju 20. je bila rečenca koju smo stalno ponavljali A to je On posla svoju riječ iz cijelih Ali koga On to iscijelio? Koga On to izbavio iz njihova groba? Pazi sad ovo Ispaštahu bezumnici Gorio bolesti Zbog čega? Zbog svojih griješnih putova Zbog čega su ispaštale? Zbog svojih griješnih putova Morali su se mučiti za svoje grijehe jer ako razumijete uzrok i posljedicu što se tiče grijeha i bolesti Razumijet ćete kako je Krist svojom žrtvom dokinuo grijeh i prerezao korijen bolesti I kako ste njegovim ranama iscijeljeni Jer to niko ne razumije Kako sam njegovom žrtvom koja dokida grijeh ja iscijeljen Zato što je grijeh korijen bolesti Zato on dokine grijeh i iscijeljeni smo njegovim ranama ako ga primiš, pokaješ se za grijehe I doneseš odluku živjet u čistoći U novosti, u skladu s redom Inače ne možeš primiti Zadrža stare puter, nisi uopće povjerovao poruku evanđelja Poruka evanđelja ako radi, obratite se i vjerujte evanđelju Marko 11, 14 i 15, jel tako? A ne samo dođite i primite što evanđelje nudi bez da se obratite jer vi možete doći tražiti u skladu s Božjom voljom To je isceljenje Ali nećete primiti ako kršite volju Božju Morate biti u volji I u skladu s voljom tražiti Jel me pratite? Ako ti kršiš volju Božju Možeš ti tražiti u skladu s voljom Božjom Nećeš dobiti Nema logike Ok, pazi dalje Gadilo se svako jelo duši njihovoj To su ovi koji su se mučili za svoje grijehe Već su stajali pred smrtnim vratima Zavapišu u svoj tjeskobi gospodu I on ih oslobodi od njihove nevolje Posla svoju riječ, ova riječ Ova riječ iscijeljeni se I izbavi ih iz groba njihova Idemo dalje Još ću vam samo par pročitati da vidite Di jasno ukazuje Jer puno ljudi tu stane Misle da su super Ne morate vi konkretno ni počiniti neki grijeh ako vam je priroda griješna 40 <clears throat> Kaže ovako jer me opkoljuju, psalam 40 stih 13 Jer me opkoljuju nebrojene muke Stigoše me moji grijesi Zašto vam ovo govorim? Jer ako smo mi uzroci naših nevolja, a jesmo Onda kad smo u nevolji, muci, patnji i bolesti Ne treba to svaliti na Boga I onda to ponizno trpiti U principu biti u šakama sotone Nego se pokajati Vidi di sam ispao iz reda ne odmah početku kukat, zapomagat, bježat Nego vidiš što sam Jer to povijest Izraela pokazuje Kad su se makli od Boga Odmah su išli u zarobljeništvo, jel tako? I kad su se pokajali, vratili Išli na post, što znači prestali čini zla djela To je duhovno, znači post I kad su se pokrili sa kostvjetom I posuli pepelom, što je poniznost Onda su se vratili u red I on ih je ozdravio ili oslobodio, jel tako? A ne ponizno trpiti Što ponizno trpiš? Recimo žderonja neki Današnja je najveći ubojica u svijetu je žderonja To je smrtni grijeh Zato su znači kardiovaskularne bolesti najveći ubojica I većina raka jer ljudi ne znaju da uzimaju žive duhove kad uzimaju hranu I onda im to počne jesti uništavati Misle da je to nešto drugo problem Ali uglavnom žderonja vam je najveći ubojica Sad imaš žderonju Je li ga Bog nagnao da bude žderonja? Ne nego tijelo njegovo koje ga nagoni na grijeh Neka niko ne kaže da ga Bog kuša Nego njegovo tijelo, kaže Jakov i onda grijeh rađa smrt Grijeh rađa požuda, požuda smrt Nego požuda, pardon, njegova tijela koja rađa grijeha Grijeh rađa smrt, ispričavam se Znači žderonja, ovo vam objašnjavam glupost ljudi koji vas okružuju, koji vas vode Žderonja znači nije mu kriv niko što je žderonja I onda je on znači uzrok kardiovaskularnih problema Hoće on sad nastaviti žderati i reći da će ponizno trpiti svoje kardiovaskularne probleme Ili bi možda trebao ići na dijetu Vratiti se u božanski red umjerenosti Ako ovo razumijete, razumjeli ste sve Ja vam objašnjavam proces Ne radi bez cijelog procesa se ti nisi vratio u red Odrekao se Sotone Priznao Krista za gospodara Odlučio njega slijediti Živjeti u skladu s I ne čini više grijeh Hoćeš ti da ti on makne Ono što te u principu miče od još veće propasti A to je bolest koja je blagoslov za ljude koji propadaju u grijehu duše Jer je bolest ispovje tijelo Im pokazuje ti da nešto radiš krivo Ali ne nešto što trebaš nositi nego se zapita što si krivo napravio i maknuti ono što uzrokuje bolest i onda tražiti isceljenje ili ga prisvojiti. Je li kužite dinamiku? Jako je važna, izuzetno je važna. Ok Stigoše me moji grijesi da ne mogu gledat I srce mi je klonulo, ima ih više ko, nego kose na mojoj glavi I srce mi je klonulo Pazi, 41. psalam, 5. stih Ja rekao, gospode, budi mi milostiv Ozdravi mi, jer sagriješih tebe je li kužite štetnost doktrine Da je bolest Božja, Božji blagoslov i križ Kojega morate ponizno nositi Ako je istina da ste sami uzročnik toga Da vam je došla bolest Jeste, jer onda vi ponizno nosite to što je uzrokovalo bolest Ne preispitujete se Vidi što smo krivo napravili Jel' tako? Ima još, ja mislim, 38 <clears throat> Ništa zdrava 38.4 do, do 9 i 18 i 19 Ništa zdrava nema na mom tijelu Nema mira u mojim kostima zbog mog grijeha Jer moja krivnja iziđe povrh moje glave I pritišće me kao teško breme Zaudaraju i gniju moje rane zbog mojeg bezumlja Psalm 38 Molitva u bolesti i pregonstvu Zgrčio sam se i pogurio posve Cijeli dan hodam žalostan Bokovi su moji puni upale I nema zdrava mjesta na mom tijelu Iscrpljen sam i posve slomljen Zapomažen zbog tjeskobe srca svojega Ali zbog čega? Pa ovdje kaže Zbog mojega grijeha Jer grijeh iz početka Odvaja vas od Božje milosti Jer je to svoje voljno kršenje Božjeg reda I On vas neće prisiliti jer bi tako kršio zakon slobodne volje I vi ga sami spriječavate da vam pomogne I izlažete se utjecaju zlih duhova Koji su uzročnici bolesti to vam je ko da parkirate auto pored mora I pustite ga cijelu zimu da ga bura i more da ga peru I onda on zarđa Vaša glupost je uzrok toga što su elementi napravili tu štetu Jel' tako? Ok da, već sam blizu propaste I bol je moja svagda predamno I svoju krivnju ja priznajem Žalostan sam zbog svojega grijeha Što je Isus rekao onom čovjeku tamo kojega je cijelo pored pet remova ida Jel on njemu rekao, ide ne griješi više da te nešto gore ne snađe Što je rekao Luki 15 čovjeku kojega su doveli tamo kad je imao uzet je bio kad su, ga spustili ni skrov jel on rekao, idi, prvo mu je rekao tvoj, Zamisli dođeš doktoru, imaš problema s kičmom I doktor ti kaže, tvoji su ti grijesi oprošteni Kako bi ga gledali? Vi mu dođete zbog problema sa kičmom i, i, noge vam ne rade On kaže, grijesi su ti oprošteni Većina bi pobjegla iz ordinacije Ali Isus je točno to rekao Jel' tako? Je li kaže Jakovljeva 5.16 Ispovjedajte Jedna od najmržnijih meni Ne ono, ne osjećam ja mržnju nikad Nego e, e, Kako se to kaže Izražaja rade e, Samo vam govorim slikovito radi Jedna od meni najmržnijih hrvatskih rečenica I moli za mene To je takav promašaj duhovni Takav poraz Takav proma, takva uvreda za Krista i njegovu žrtvu Takvo, takvo nepoznavanje Svetog pisma ali ako već dolaziš da se neko moli za tebe Pismo kaže Ispovjedajte jedni drugima Jer kako ću se ja znat zašto se molim Moraš mi nešto reći Kako ću se složiti s tobom Ako ćemo moliti molitvu Sporazum Ako nemam pojma oko čega se Što se s tobom događa Mi moramo znati što je Moram znati zašto se molim Prema tome, jako je važno da budete u božanskom redu ljubavi I jedan od tih glavnih putokaza da ste u božanskom redu ljubavi Bit ćemo to čitati To vam je oprost Oprost Nećete primiti ništa ako vam je srce neoprostivo Na tri mjesta to kaže u pismu Kaže u Marku 11.25 Odmah nakon centralne molitve vjere koja je u Svetom pismu A govorili smo stalno Ovo kad kažeš gore da se baci u more U srcu ne sumnjaš Vjeruješ u to što si rekao i onda kaže ona molitva za što god da se molite Vjerujte da ste već primili, primit ćete I to je 24. stih I onda je 25. stih nastavak bez prekida Ali kad izlazite na molitvu Oprostite ako imate išta protiv bilo koga Da i vaš Otac Nebeski vama oprosti To je prvi put Neće vam molitva raditi ne možete primiti u neoprostivo srce Jer sve primate kroz Boži oprost na križu Ti primaš na križu ljubav ne možeš primiti ljubav u ne-ljubav I očekivati učinke ljubavi Molitva gospodnja, čuvena oče Naš isto govori Jedini stih kojega naglašava i objašnjava Matej 6, 12, 14 i 15 Otpustite ili oprostite jedni drugima njihove prijestupe Kao što vaš Otac Nebeski oprašta vama Onda ide ono Na kraju nastavak I onda nastavlja dolje i kaže ovako Jer ako vi ne oprostite jedni drugima vaše prijestupe Neće ni vaš Otac Nebeski Vaše prijestupe vama oprostiti Nećete primiti u neoprost Morate hodati u oprostu Kako je Kristo prašto nama i onda još daje cijelu sliku da mi razumijemo što se događa u našoj duši kad smo u neoprostu I to je Matej 18. poglavlje Stihovi 21 do 35 imate sliku Poredba, usporedba, prispodoba Prispodobe su tu da nam kroz vanjsku sliku pokaže što se događa u našoj duši One nisu doslovno točne ko što misle neki koji nemaju zdravo razumijevanje pa onda on tamo govori o nekim slikama Oni misle da je naš otac takav Da on kažnjava, da on zatvara vrata On to ne radi On vam pokazuje u slici što sebi radite Kad činite ono o čemu govori u toj uput, jer uvijek da zakon i onda tu uputu oslikava, jel tako? Jer prije toga mu je Petar rekao, koliko moramo puta oprosti brato ako sagriješi protiv mene, jel tako bilo? Je li sedam puta? A on mu rekao, ne, ne Petre dragi, ne, ne, nego sedam puta sedam puta i onda ide dalje, opis, da, dalje ide opisivati Znači, čitamo 21 do 35 Ja vam, neću vam čitati da skratimo vrijeme Ali ovo trebate znati ovo da ako ste u neoprostu protiv bilo koga 25. stih Marka 11 kaže Ako imate išta protiv bilo koga To će vam prepriječiti molitve To je ne ljubav Božja To je otpor u vama I onda daje sliku o dužniku Kojemu je gospodar da bi naplatio Duh Htio prodati obitelj skup s njime to smo mi, mi nemamo za koliko smo dužni njemu On je platio naš dug I onda je on njemu, zato što je milostiv što ga je ovaj molio da će mu vratiti On mu je sve otpustio To je on nama napravio I sad zamisli tog obraza u nazove kršćana Kojima je toliko oprošteno Svaki grijeh, svaka pogreška, svo zlo Cijela grešna priroda i to još ljudi ne znaju dakle seže ta grešna priroda Onda bi to streslo da znaju koliko nam je oprošteno Ali držimo se okvira i onda sad On je to sve nama oprostio I sad ti dođeš nekom susjedu I on ti nije vratio neki lonac I ti nećeš s njim više pričati On je tebi oprostio 10.000 talenata To vam je milion eura Milion dolara a on je njemu dužan 10 dinara Znači dužan mu je 10 dolara I on njemu neće oprostiti Nego ga cijedi Onako tlači Gnjavi i nećemo oprostiti Što se događa u duši tog čovjeka? Taj čovjek znači ide u tamnicu Tamnica je biti zavezan od strane zlih duhova To on sebi radi kroz neoprost Ti si vezan od strane zlih duhova kad si u neoprostu Oni su takozvani mučitelji Mučitelji Jer oni te muče Kad si u ti nisi dobra Jel me razumijete? To čovjek sebi radi Slika pokazuje što se događa u našoj duši A ne stvarno stanje stvari što on čini nama On to nikad ne čini Ok I sad pazi što on njemu kaže Jer to je točno to Zapamtite izražaj kao Mi koji smo Kristovi Moramo biti kao ko Krist u čemu? U svemu u svemu Neka vama bude ista misao, isto nastojanje kao u Kristu Isusu Filipljanima 2.5 Sad ću vam pročitati Efežane 4.31 i 32 i Efežane 5.1.2 Ali pazi sad on što njemu kaže Zli sluga Zli, to je zlo u tebi kad nećeš oprostiti Zli sluga Ja sam tebi oprostio cijeli tvoj dug Otpuštenje svih grijeha po Kristovoj žrtvi I ti imaš obraza nekome zamjerati Zbog nečega što on tebi napravio Zamisli Nisi li ti trebao smilovat se svom prijatelju Kao što sam se ja tebi smilovao? Tad ga je njegov gospodar pun gnjeva Gnjev je u nama, ne u njemu On se nikad ne gnjevi To je što ti osjećaš Neoprostiv je u gnjevu, izjeda sebe Ni ne zna da je u kontaktu sa zlim duhovima I da mu ne crpe životnu energiju I da je na putu bolesti on nikoga ne baca Nikoga ne izagnaje, nikome ne zatvara To su nemoguće akcije za njega To je slika koja pokazuje što se u duši događa kad kršimo red, a nama na uvid Dokad je on tamo, dok ne isplati u zatvoru sav svoj dug tako će i moj Otac Nebeski postupiti s vama Ako jedni drugima ne oprostite od sveg srca Hoće reći, to je božanski red pa pogledajmo sad te Efežane 4.31, 4.32 To se odnosi na 4.30 Gdje kaže Nemojte žalostiti Božjeg svetog duha koji je u vama Jer kaže Rimljanima 5.5 Da se Božji duh sveti uljeva u naša srca Božja ljubav po duhu svetom koji nam je darovan I ta Božja ljubav Bog koji je ljubav Bog koji je duh On se žalosti u nama Kad se mi ponašamo ovako Cijedimo nekoga za neko djelo A ne sjećamo se Kristove žrtve Koliko je nama oprošteno jer smo pozvani dijeliti takvu ljubav Znači Efežanima 4.31.32 Kaže ovako Odbacite od sebe svaku gorčinu, bijes, srđbu, svađu i klevetanje Ukratko, svako zlo zla Budite blagi i suesjećajni jedni s drugima I uvijek Opraštajte jedni drugima kao U koga kršćani gledaju? U Isusa On je primjer On je put On je istina On je život Kao što je Bog oprostio vama u Kristu Jer mi smo primili ljubav Božju u Kristu kad smo primili oprost Ljubav je uzela naše grijehe na sebe i umrla zbog nas I tako pokazala svoju pravednost, Božju pravednost Mi primamo to to primaš i to onda dalje daješ ako ćeš biti dijete Božje Hodite u ljubave Jer On kaže Ako budete vršili moje zapovjede Ovo je njegova zapovjed Ljubite jedne druge kao što sam ja vas ljubio Onda neću dopustiti da vas snađe jedna bolest koju sam dopustio da snađe Egipćane svjetovne ljude Jer ja, Gospod, bit ću vaš iscijelitelj Ako hodate u ljubavi Kako ljubavi? Božjoj Pazi peti petom Ovo je ista misla To su ovi rastavili prevojitelji vi ste Božja voljena djeca Zato nastojte biti kao Bog Živite životom ljubavi Ili hodajte u ljubavi Pazio, ljubite druge onakvom ljubavlju Kakvom je Krist ljubio nas Kad je radi nas Prinio samog sebe Kao mirisni prinos I Bogu ugodnu žrtvu Mi smo pozvani na žrtvu Na istu žrtvu, je tako? Na požrtvovnu ljubav jer to smo se zavjetovali pod križem Da ćemo živjeti u ljubavi U kojoj ljubavi? Pa evo sad je rekao Kad je krist njima, to sam to, to je super Ja sam napisao jedno učenje, zove se kako je krist držao seminar i to vam je to kad su ga došli slušati Bito zdravlju od njegovih bolesti Luka 5 i 6 I onda on njima, znači mnogima koji su iz cijele Judeje, Jeruzalema Iz Tirskog i Sidonskog primorja došli da ga čuju I da ih izliječi od njihovih bolesti Pazi sad ovo on kaže, a vama koji slušate Njima je rekao, koji su došli da ga čuju I da ih izliječi od bolesti A vama koji slušate, zapovjeda Luka 6. poglavlje Stih 27 do 36 Ljubite svoje neprijatelje Postupajte dobro sa onima koji vas mrze Blagoslivljajte one koji vas proklinju Molite za one koji vas zlostavljaju Preskačemo dalje Ljubite svoje neprijatelje Činite dobro I pozamljujte A da ništa ne očekujete natrag Tad će vaša plaća biti velika I bit ćete sinovi svevišnjega Mi trebamo biti djeca Božja Djeca Boga koji je ljubav Djeca ljubavi koja je pokazana u Kristu Isusu Jer ne ljubav je kršenje reda ljubavi To je uzrok bolesti Koja je dozvoljena Da nam ukaže da radimo nešto krivo Da se pokajemo Da se vratimo u red Primiti Krista i donijeti odluku za život za njega i za vječnost je vraćanje u red Zato nam pripada zdravlje A ne, evo mene, ja bi to malo mi ovako smetja, ne mogu trčat Za već čime Pa ako može, ja bi da mi noga ozdravi Pa da nastavim trčat Ne, on ti neće dati u nogu, ćeš trčati u propast, još veću tako ćete biti sinovi svevišnjega koji je dobar i prema nezahvalnima i zlima Pazi sad ovo Budite milosrdni kao što je milosrdan i vaš otac Jer on je ukazao nama milosrđe dok smo patili Onaj koji te mrzi, koji je bijesan Njemu nije dobro Ti trebaš biti u njemu, ne u sebi On kad te mrzi, njemu nije dobro Ti moraš gledati kak mu pomoći Jer biti u mržnji, biti je debelo u kad te on mrzi, on ti u Kristu ne može ništa Kristov princip ga preljeva s ljubavljom Moli se za njega Zna da ne zna što čini uzima njegov teret na sebe Tako ispunjava Kristov zakon ljubavi po Galačanima 6.1.2 Mi dolazimo to primit pod križem Jel me pratite gdje smo? Još jedna stvar zašto ljudi ne prime Ovo je znači jedna stvar zašto ljudi ne primaju I to je onako debelo čvrsta stvar još jedna stvar i tako ćemo danas primiti Ja sam vam spekao kruh i donio sam vino Mi ćemo danas blagovat, znači, krv i tijelo i prilikom blagovanja krvi mi ćemo ima svjesnost da je to krv Novog Saveza koja naše duše čisti od svakog grijeha i ne samo to nego zauvijek čisti svakog ko dolazi Kristu velikom svećeniku priznaje mu grijehe koje je napravio kao njegov i on mu onda oprašta i oslobađa ga od sve nepravednosti gledajući u to ćemo pet ali danas ćemo i blagova tijela ono isto tijelo koje se prelomilo za nas na križu ono tijelo koje je bilo iznakaženo zbog naših bolesti i boli do te mjere da mu se obliča ljudskog nije prepoznalo po Izaji 52.14 i blagujući kruh mi ćemo primiti zdravlje to je trenutak kad kažete Ja sad primam zdravlje po Isusu Kristu I ja sam od ovog trenutka iscijeljen Njegovim ranama Razlučujem tijela no, oni koji ne primaju su idolopoklanice Pa ću vam to pročitati jer to puno njih brka Ne radi se o blagovanju kruha Blagova ga je juda pa mu je vrag uša čim ga je pojeo Jel' tako? Znači ne radi se o tome Radi se o tome kako blaguješ Vi morate znati da dok blagujete svetu večeru To je znači i kruh i vino, ne samo kruh vi onda, znači, navješćujete njegovu smrt dok on ne dođe A svi misle da je to smrt, to je pobjeda Mi navješćujemo, mi smo naučili da on nije umro nego pobjedio Nije on umro nego uskrsnuo Smrt je pobjeda, smrt je život Anđeli kad čitaju to, jer se riječ čita i na nebesima Ne vide smrt nego uskrsnuće, ne vide poraz nego pobjedu Mi navješćujemo Kristovu pobjedu kad to blagujemo Dok ne dođe Gledamo u dolazaka, navješćujemo smrt Prema tome, mi navješćemo pobjedu nad silama tame Potpuno oslobođenje Otpuštenje grijeha Očišćenje duše I ozdravljenje svog tijela I u momentu kad to blagujemo Počevši od sad Vi to morate znati i neprestano biti u toj svjesnosti Da vas vrag nigdje ne uhvati na, na spavanju Njegova krv uvijek radi I njegove modrice uvijek rade kad god dođe ti kažeš pisano je Nemaš prava Za ovo tijelo je kres bio prelomljen Njegovim ranama ja sam iscijeljen Pripadam njemu koji je platio životom za mene I ja ću ga proslaviti u mom tijelu Stoj na riječi Jel smo se dogovorili? Ok Evo samo što nismo došli do tih korinčana <clears throat> Kaže ovako Znači ova je čaša, Pavle govori, to su vam prvi Korinčani 11 Stihovi 23 do 31 Ja neću čitati sve, ali vi možete čitati Ali ja ću vas uputiti na nešto drugo što mi se čini važno Što ljudi zanemaruju Kaže ovako Kad je Isus za posljednjom večerom Svojim učenicima Govorio, On je Razlomio kruh, zahvalio Rekao, ovo je tijelo moje za vas Ovo činite na moj spomen što to znači na moj? Pa sjećaj se toga, znaj što to znači Nosi to u srcu, vjeruj u to Žive to, što to znači? Sjećat se u duhovnom značenju Znači imat neprestano u srcu Jer ti na pamet pada ono što ti na srcu Kad nekog voliš, stalno ti je na pameti Prema tome, imaj stalno na pameti Sjeti se da svetkoješ dan Gospodin stalno Pazi sad ovo I onda uze čašu po večeri govoreći Ova je čaša novi savez u moje krve ovo činite kad god pijete meni na spomen Jer doista kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu Gospodnju smrt navješćujete Dok ne dođe Čitajte pobjedu Pobjedu, smrt je pobjeda Ja navješćujem što on napravio za mene, a ne njegovu smrt Iako je smrt bila nužna i prolaz, jel tako? Pazi sad ovo tko dakle nedostojno jede ovaj kruh ili pije gospodnju čašu Kriv je u odnosu na gospodnje tijelo i krv zato neka ispituje sama sebe onaj koji pije i onda neka, e, neka ispituje sama sebe i onda neka jede kruh i pije iz čaše. Jer tko jede i pije sebi sud jede i pije ako ne razlikuje tijela. Sad smo go, ima, ne, riječ Božja uvijek bremenita značenjima Ima nekoliko značenja Ako ne razlikuje tijela gospodnjeg To se odnosi na crkvu jer mi smo njegovo tijelo i ako vi ne razlikujete ili ne razlučujete, ne razumijete žrtvu ljubavi za svakog čovjeka I da vam je svaki čovjek brat po Kristu, pogotovo vjernik I da ga tretirate tako i njima oprašate Vi ne razlučujete tijela za kojeg je Krist umro Jer Krist je umro za cijelu crkvu Za svijet, ali crkva to uživa, a ovi su svi pozvani Umre za cijeli svijet, ali ovi su svjesni toga, uživaju to I ako ti to ne razlučuješ, ti ne razlučuješ tijela Mi smo tijelo Kristova Ti dolaziš nedostojno Dolaziš tamo, blaguješ to, mrziš, ogovaraš, psuješ, kurvaš se, misliš da će te to što si malo popapa tamo očistiti malo sutra. Ko što te voda neće oprati, Ako te to neće očistiti. Jel me pratite desno? Ok Isto tako ne razlikuje tijela Neki misle da je samo krv prolivena I da nas to čisti od grijeha Ne znaju da je tijelo prelomljeno Da nas to iscijeli od bolesti, jel tako? To isto znači na razlučuju tijela Nema pojma što se dogodilo On nije samo prolio krv Nego je bio izbičevan, izmrcvaren Treba prema tome razlučiti jedno i drugo Što je napravio za nas, jel tako? Prošli put smo prisvojili krv Sad prisvajamo tijelo Cijeli paket, ne zaboravljamo nijedno njegovo dobročinstvo On mi oprašta sve moje grijehe I on što? Iscijeljuje sve moje bolesti Koliko bolesti? Sve Ko? Ja, jer je vam to Lorenz možda napravio Ne, on On, on je to već napravio Znači ja presvajam vjerujući ono što piše Vjerujući ono što piše, jel tako ili nije tako? Pazi sad ovo Zato, zašto? Što ne razlučuju tijela Ne zato što je to Boži, Boži blagoslov Ne zato što je to Božja volja Zato su mnogi među vama slabe i bolesne I preminuše mnogi Zašto? Pa zato što ne dolaze dostojno, ne blaguju tijela i piju krve Ili ti ga nemaju pravo svjesnosti život u skladu s tom svjesnošću U odnosu na Kristovu žrtvu, o tome govori Zato su mnogi slabi bolesni i mnogi preminuše kako se to nedostojno, na ovo vas hoću skrenuti Dolazi na stol gospodin Koji su to koji ne žive dostojno Kristove žrtve? Pa objasnio sam vam već to su oni koji ne gledaju u križ po drugim Korinčanima 5, 14 i 15 I nemaju, ne osjećaju u srcu ljubav Božju Kad vide što je napravljeno u Kristu Da je jedan umro zbog njih, da su svi umrli I da oni koji žive, ne žive više nego samo zbog onoga koji za njih umre i uskrsnu Idolo, poklonice ne dolaze dostojno blagovat krv i vina 1. Korinčanima 10, 14 do 22 Zato ljubljeni bježite od poklonstva Koji je primio Krista Živi po Kristu i za Krista Samo jedno ime može koristiti prema Kološanima 3.17 U svemu što čini i govori Jer On je u njemu koji je Bog istiniti živi po 1. Ivanovoj 5.20 I On zna da se treba čuvati dola po 1. Ivanovoj 5.21 Pazi sad ovo zato, ljubljeni, bježite od idolopoklonstva Kao mudrima govorim Sami prosudite što kažem Čaša blagoslova koju blagoslivamo Nije li zajedništvo Kristove krvi Komunion pričest vam je zajedništvo Zajedništvo Tko je u Kristu Združen s Kristom Jedan je duh On u Kristu, Kristu njemu Zajedništvo po njemu za njega ne živim više ja nego kres živi u mene ja za njega i život koji živim u tijelo živim u vjere u Sina Božjega koji samog sebe predade zbog mene Jel vi pratite što ja vama govorim? Čaša blagoslova koju blagostivamo Nije li zajedništvo Kristove krve Kruh koji lomimo Nije li zajedništvo Kristova tijela Je li On kaže da je uzeo moje bolesti I moje bole, Moje patnje, moje muke To, se sve, to su hebrejske riječi su bremeniti Ima više značenja Muke, fizičke slabosti Psihičke patnje i muke Brige, žalosti, tuge Nevolje Sve je uzeo na sebe je li on to uzeo zato da ja budem iscijeljen Jer ja tako imam zajedništvo s njime, jel tako? Jer ja sam zajedno s njime raspet Umro, ukopan Uskrsnuo i posjednut na nebeskim visinama Jer smo to čitali više puta Zajedno I ja sam zajedno s njime I ostajem zajedno s njime kako ste primili Isusa Krista Kološanima 2.6 Tako u njemu ostanete Ok Doista kruh je jedan i zato smo jedno tijelo mi mnogi Svi smo naime dionici jednog kruha Pazi sad preskačemo Zar je idolska žrtva nešto ili zar je idol nešto? Ne Ali ono što pogani žrtvuju džavlima Žrtva ne Bogu A ja neću da vi budete zajedno, zajedničari s džavlima Ne možete pit gospodnju čašu i džavolsku čašu Ne može biti zajedničari gospodnjeg stola ili džavoljeg stola Ili da izazivamo gospoda Zar smo jači od njega Je li kaže jasno i glasno da su zato mnogi slabi i bolesni i preminuše Jer nedostojno žive Kristove žrtve Je tako? Je li vi znate broj toko sebe broj bolesnih, nemoćnih, psihičkih bolesnih na tabletama i to? Je li to vama jasno da je to u porastu? Jer ovdje kaže zašto je u porastu Jer ne žive dostojno žrtve Ne razlučuju tijela Ne žive u zajedništvu s Kristom Dostojne te žrtve Ne žive u njemu, po njemu, za njega I time u pobjede Žive u porazu Zajedništvo Zar nije, pazite rečenicu Prvim Korinčanima deset 16 Čaša blagoslova koju blagosivamo Nije li zajedništvo Kristove krve Kruh koji lomimo nije li zajedništvo Kristova tijela Ja sebe vidim na križu Ja sebe vidim kako umirem na križu To znači zajedno s njim sam raspet Kako Pavle kaže, jel tako? Jel tako kaže Galačanima 1.19 Jel kaže zajedno s njim sam raspet Sasvim izvjesno I ukopa I umro Rimanima 6.6 i uskrsno zajedno s njime oživljen Kološanima 2, e, Efežanima 2.5 I zajedno s njime posjednut na nebeskim visinama Kološanima 2.5 Znači zajedno, zajedno, ja sam zajedno Ista čaša, ista krv, isti kruh Jedno tijelo Krist u mene Krist po mene To znači biti Kristo O tome je žrtva To navješćujete Pobjedo nad silama tame Nad Sotonom Krista gospodara I onda hodate u ljubavi i hodate u pobjede Jer kaže jasno i glasno To je meni jedan najdraži stihov u Svetom pismu Izlazak 23, 24 do 26 Nemojte služiti njihovim bogovima Nemojte služiti njihovim bogovima Služite gospodu Bogu svome jedinome I onda ću ja Onda ću ja maknut bolesti iz vaše sredine Govori još o kruhu i vinu kako je blagosijala ovo, bit Onda ću ja maknut bolest iz vaše sredine Onda govori o nerotkinjama i pobacivačima, pobacivačicama Ali nas zanima zadnji stih I ispunit broj vaših dana Moramo hodati u ljubavi i u vjernosti njemu Jer to smo već čitali Jasno i glasno kaže Slika iz starog zaveta za naše vrijeme Ja sam, izlazak 20 stihovi 2 do 6 Ja sam gospod Bog koji sam te izbavio iz Egipta iz kuće ropstva To je iskupljenje, slika za nas Jel tako? Ja sam te izbavio iz Egipta, iz ruku Faraona, iz kuće ropstva Znači iz Sotone, iz griješnog života, iz stare prirode Iz toga, prema tome, s obzirom na to Nemoj imat drugih bogova pored mene i sad kaže nemoj sebi raditi lika ni obličan ničega na nebu, na zemlji ispod, u, u, e, u zraku i ispod vode, u vode Ne klanja im se, nemoj im služiti Jer ja sam gospod koji je ljubomoran Bog I kažnjava, on ne kažnjava ispočetka, početka To vam je rečeno, nije u kauzalnom smislu Nego on to ne može spriječiti ali se grijesi protežu u tijelo Na nekoliko generacija Jasno ti kaže di je problem Je li može reći jasnije di je problem? Idolopoklonstvo Prema tome, ja vam moram, ja vam nastavim reći što mogu učenije Da ne bi mislili da sam osobno ljut na vas Ja vam ukazujem pisam Ja vam moram reći što nježnije mogu Ako vi niste donijeli odluku u srcu Služit gospodu jedinome Gospodaru nad gospodarima I njega ljubi svom dušom, srcem, umom I silama svog tijela a To je Krist Isus, gospodi Bog ja, ja, ja jednostavno ne znam na koji način vi možete uživati blagoslove koji su svi u njemu i po njemu Prema tome, mi ćemo sad staviti kruh i vino ovdje Ne morate prići Preispitajte se opet Vi koji niste primili prekjuče Krista Moćete ga sad primiti Učemo u molitvu kratku Jer ne radi se o puno riječi Nego odluci srca Pa ćemo za one koji nisu primili Izreći znači ne molitvu Nego izjavu o spasenju Primanju Krista u životu. Oni koji su to primili, a hoće presvojiti iscjeljenje jer nam ono pripada u Kristu Za sve koji su u Kristu Za sve kojima je On gospoda, Za njih ćemo izgovoriti istu tu izjavu o primanju iscjeljenja I kao vanjski prikaz mi ćemo blagovat kruh i vino Ja vam dajem minuticu vremena Da se smislite dok ćemo mi taj kruh i vino postaviti <clears throat> tu smo sa vremeno, ali ne moramo juriti van, tako da oni će to sad. <clears throat> Dobro. To sam vam ja ispekao kruh, super vam je u svakom slučaju Koliko ima ljudi? E, mis, mislim da će biti dosta za sad ova dva Pa ćemo to nije za na nego Kaže Pavle, kad dolazite na večeru, jer znate Crkve se skupljaju i skupljale su se u kućama I kad se skupljaju u kućama, ko što se mi skupljamo Problem je dođu ljudi gladni, gladni dođu se najest i onda ne razlučuju tijela Nego oni samo vide kruh i misle da je to za najese Na taj način ne dolazite dostojno Ja vam samo hoću reći da ima i takvih Na kraju sam onda počeo peći pogaču I onda samo daš komad pogače Da spasiš ove koji dolaze nedostojno Znači, kao i prošli put Ako je ovaj put, to je odluka volje koja se može ispoštovati u životu jer on će vam dati snagu ako istinski donesete odluku volje ko što svaka žena ili svaki muž može ispoštovati odluke odluku koju je dala kod matičara i kod svećenika kad su se vjenčavale da će biti vjeran može sasvim izvjesna, sasvim izvjesno sasvim izvjesno to je odluka tako da eto možeš odmah napuniti Jeste popratili koji je postupak? Vi koji ste već primili Spasenje vi ćete na taj način navješćivati spasenje ili pobjedu I sjećat se toga Znači, to je dozvoljeni čin Vi koji niste, a hoćete Ja ću tražiti da dignete ruku Da znam je li ima takvih Ja ću vas uvest u izjavu Putem koje na osnovu Svetog pisma Vi znači postajete Kristovi Izbavljeni iz vlasti tame Novorođeni, pravednost Božja u Kristu Isusu Djeca Božja Staro u minu novo nasta I ko takvi ulazite u obitelji Pripadaju vam svi blagoslove Jedan od tih blagoslova je iscijeljenje Njega ćemo prisvojiti na isti način na osnovu onog što piše u Svetom pismu I to nam je jedini temelj I u to vjerujemo I nikoga drugog ne šljivimo ko što god da govori Jer pismo istina, to smo cijelo vrijeme ponavljali ja vam predlažem, tako bi trebalo U momentu kad budete blagovali kruh Imajte Isusa pred očima I njegovu žrtvu On je tijelo prelomio zbog nas Izmrcvaren je bio zbog nas Tog se sjećajte stalno Imajte na pameti Da vas onda Sotona ne prebaci Znajte da ste njegovim ranama iscijeljeni I krv To jest vino je krv njegova i ona čisti dušu od svakog grijeha i ona nije samo čistila, nego uvijek čisti E, uvijek čisti Nema veze hoćete vi uzimati puno ili malo Važno je što mislite o tome A možete se njega sjećati svaki dan I trebali bi se sjećati I blagova svaki dan ako može Ali nema vam ništa od toga To koda skačete stalno u vodu da se operete od grijeha Neće vam to pomoći Ok Stoga evo ja bi čisto, ja moram to znati zbog informacije da znam zbog, zbog izjave Ja bih molio one koji nisu primili Krista sad prošli put A koji hoće primiti Krista Koji hoće novi život po Kristu Koji hoće znači promijeniti vlast Tame za vlast ljubavi, vlast svjetla Neka dignu ruku sad Dobro Ok Znači četvora a, To je to četvoro A da vidimo, znači, oni koji su potrebite Koji su već primili Krista Koji su svjesni da im pripada blagoslov Iscijeljenja Koji hoće primiti iscijeljenje Isto neka dignu ruku Da vidimo koliko je takvih Super Je li vam jasno da mi to primamo u vjere S obzirom na ono što piše i da ako primimo u vjeri Riječ ne može podbaciti Da će ono stvari sve ono što je objavio u riječi A nama pripada I da vi to trebate ispovjedati na glas Sve što god ste primile I da na taj način to postaje živa zbilja Jer kaže pismo Ako ustima ispovjedaš da je krist tvoj gospodar To će ići molitva A u srcu vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih Bit ćeš spašen Jer srcem vjerovat opravdava A ustima ispovjedat spašava Prema tome, vi morate na glas ispovjediti Ja ću vas uvesti u Vaše riječi se e, moraju slagati Vaše riječi koje su moje riječi se moraju slagati s onim što vjerujete Ako će to raditi I jednom kad ste izgovorili nemojte ići nazad To je to Pismo kaže da je vaše ali morate se držati onog što ste rekli A to je da je kriz gospodar Da On vlada Da njemu služite Da njega slijedite I da ste njegovoj riječi podložne Inače vam je ispovjed usana, ne srca, ne radi na potpuno isti način je iscjeljenje Mi ćemo dati ispovjed Da je Krist moj iscijelitelj. I to ćemo reći na glas Zato što u srcu vjerujemo Da nas njegove rane to jest da, nas, da je On uzeo naše bolesti Da je ponio naše bole I da smo njegovim ranama iscijeljeni i ako u srcu vjerujemo to što pismo kaže I kažemo na glas da je krist naš iscijelitelj Onda će po već spomenutom zakonu To postati naša materijalna zbilja I postaje I postaje Ja to vidim na svoj oči Znam druge kojima se to događa Ali je važno što vi nosite u srcu Ok, ja ću prema tome, znači prvo ćemo uvesti u molitvu ove koji nisu spašeni a onda ćemo sve zajedno govoriti za iscjeljenje To neće biti molitva, nego ispovjed Nakon toga će onda svi koji hoće doći I onda će blagovat kruh i vino ali to dobar plan? Jeste spremni? Ok, znači kratko i jasno Ali je bitno što srce govori Spremni, ja vas molim da pognete glavu u poštovanju Zatvorite oči Da zamislite vas pred Kristovim križem Da otvorite širom srce i ponavljate riječi zato što u njih vjerujete Voljeni oče Znači prvo, prvo ćemo izjavu Vi možete, ovi koji ste primili Ali ne morate, kako hoćete Oni koji primaju Krista Za spasitelja Voljeni oče Na glas, tako da znaju svi da mislite Voljeni oče Ja sam čuo tvoje evanđelje Radosnu vijest o onome što si napravio za mene u Kristu Isusu Hvala ti zbog toga Tvoja riječ kaže Da je Isus Krist Išao na križ zbog mojih grijeha Da je umro zbog mojih grijeha Ukopanu smrt zbog mojih grijeha i ja zajedno s njime I da smo zajedno uskrsnuli ili bili oživljeni U novosti života To jest bez grijeha Ja u to vjerujem ja vjerujem da je Isus Sin Boži I ja donosim odluku Za njega kao moje gospodara Tvoja riječ kaže Ako Ustima ispovjedate Da je Krist vaš gospodar I u srcu vjerujete da ga je Bog uskrisio od mrtvih Bićete spašeni Krist je moj gospodar Ja vjerujem da ga je Bog uskrisio od mrtvih i prema riječi Božjoj ja sam spašen Amen Ja vas koji ste ovo napravili sa srcem U vjeri U ime Isusa Krista Proglašavam spašenima Izbavljenima iz vlasti tame Novorođenima Djecom Božjom I pravednošću Božjom u Kristu Isusu Nemojte da ne drugim ljudima da vam to oduzmu Stojte na riječi Smatrajte da jeste ono što riječ kaže da jeste I to ispovjedajte na glas, odvažno Jer na taj način, ako vjerujete u srcu I ustima ispovjedate To postaje sve opipljivije Sve više snažnije Postaje sve čvršće iskustvo I vi ćete biti sve više uvjereni i uvjereni U ime Isusa Krista Ok, ste spremni, idemo dalje Znači, sad dolazimo Mi koji smo spašeni Dolazimo u sjećanju na Kristovu žrtvu i pobjedu Dolazimo pred prijestolje slave I tamo sjedi Krist Isus I vlada nebom i zemljom I pruža nam milostivo dar iscjeljenja Taj dar je već uručen Krv je prolivena Tijelo je unakaženo i mi dolazimo kao djeca Božja Odvažno Potpuno uvjereni Po Hebrejima 4.16 Da ćemo primiti milost i milosrđe u pravo vrijeme A sad je pravo vrijeme Nema boljeg vremena za primiti nego kad si bolestan i prema tome mi dolazimo i ispovjedamo da je On naš iscijelitelj Ne da je bio ili da će biti, nego da jest sad I u srcu vjerujemo što pismo kaže Da je On uzeo naše bolesti i naše boli Svak treba zna da se to tiče njega i dajemo izjavu prema riječi Božjoj prema autoritetu Svetog Pisma da smo njegovim ranama iscijeljene od svake bolesti fizičke slabosti i nemoći ako nešto niste mogli raditi ako vam je nešto smetalo vi počnite to raditi kao da ste primili isciljenje Pokažite da vjerujete da ste primili U srcu mu zahvaljujte Ko što bi zahvaljivali Da su vam stvarno simptomi nestali Ako su oni još tu Vjera je mrtva Ako nije u živim dijelima Prema tome, ako sam primio Onda sam radostan Onda ga slavim Onda mu zahvaljujem I činim ono što prije nisam mogao činiti na taj način ja hodam u vjeri i on potvrdi svoju riječ kako smo već učili kod one situacije sa gubavcima. Jeste li razumjeli? Spremni? Jel me pratite u molitvi? Ja opet molim sad pognite glavu u poštovanju ali nemojte biti u nikakvom stavu straha, tjeskobe, nesigurnosti Jer ste djeca Božja Za vas važi sve što je u Kristu Isusu osigurano sve što je znači napravljeno na križu Sve je naše i mi dolazimo to radosno primiti u vjeri Voljeni Isuse Evo dolazim ti kao tvoje dijete Radosno i odvažno Pred prijestolje slave I pružam svoje ruke vjere Prema tebi iz Tvojih ruku Uzimam milosni dar iscjeljenja iscjeljenja cijelog mog tijela Svih slabosti, nemoći i bolesti Svih psihičkih i fizičkih smetnji Ja, Isuse, Tebe ispovjedam kao svog iscijelitelja Isus Krist je moj iscijelitelj Ja u srcu vjerujem da je On uzeo moje bolesti i ponio moje boli kao i fizičke slabosti i patnje i prema tome njegovim ranama ja sam u potpunosti iscijeljen I hvala ti Isuse Što je to učinjeno sad Vlašću koju imam kao dijete Božje a po direktnim uputama glave crkve Ja se sad silom Isusovog imena Suprostavljam svakom zloduhu Svakom duhu bolesti Koji bi na bilo koji način U bilo kojoj mjeri Utjecao na moje tijelo Ja mu slama moć u potpunosti Svezujem ga silom duha Božjega Izgonim ga u ime Isusa Krista I proglašavam sebe oslobođenim od njega U ime Isusa Krista Amen Eto, blago nama <clears throat> Ako nešto niste mogli raditi Radite sad ako vas je nešto bolilo Onda crmičite gdje vas boli Izbijte bol, pokažite vjeru Ako niste nešto mogli fizički napraviti Napravite To i doma napravite Ako ste primili, onda imate Ako imate, ponašajte se ko da imate I možete mu u srcu zahvaljivati Možete ga u srcu veličati Zbog njegove ljubave Možete ga hvaliti Zbog njegove vjernosti Možete mu se predavati u duhu Morate imati taj odnos s njime neprestani Ako ćete hodati u pobjede Dobro a, a niš jedan po jedan nekako ćemo napraviti neki red Ja ću prelomiti kruh Ja sam ga već doma blagoslovio Tako da, eto Možete Prvi koji je Odvažni neka dođe Ko hoće nije obavezno Znači ne morate Ko hoće Znači Blagovat Evo hvala ti Isuse Još jednom ovdje pred svima Na tvoj beskrenu ljubavi Kad te nagnala da siđeš Ovu crnu rupu Da uzmeš ovo griješno tijelo na sebe Našu prirodu Da podneseš sve patnje Sva mučenja sve poruge Da sve uzmeš iz ljubavi zbog nas Da predaš svoj život Da po tebi možemo uživati život vječni I zemaljski život u snazi Čiste savjesti, u pobjedi U zdravlju, tebi na slavu I hvala ti Amen Neće niko? Evo ga U ime Isusa Hrista Svak nek si uzme jednu čašu po redu, nemojte sad ovi. Ovaj, evo, u ime Isusa Hrista, blagoslova Boži. ime Isusa Hrista. Isusa Hrista. Imajte njega na pamete i to što je napravio. U ime Isusa Hrista. ime Isusa Hrista. Isusa koji je Krista. Ovako su vam u prvoj crkvi u kućama se okupljali, u prostodušnosti srca lomili kruh u zajedničkim molitvama, radosni bili, tako da budite radosni u ime Isusa Krista jer ste u pobjedi. Morate znati što vam pripada i ako vam to u trenutku se ne čini stvarno, idete dok ne stignete. U ime Isusa Krista. Ako ne zbog sebe, zbog njega, zbog njegove žrtve, jer je skupo platio da možemo biti čisti od grijeha i zdravi od bolesti. U ime Isusa Krista. Isusa koji je Krista. To mi nije bilo u planu, ali jučer kad sam bio u molitvi, prvu stvar kad sam se legao i stao pred Isusa, vidio sam dvoranu sa krupom i kako prelamao pa sam shvatio ko poruku u ime Isusa Krista. To, to. Dobro, to je to. Nastavljamo sutra i sutra. Tako da ja vas pozivam da dođete. Koncentrirat ćemo se na to što možemo i što trebamo napraviti po Isusu da bi drugima ljudima donijeli njega i koja su sve sredstva nama na raspolaganju i kako bi s njima trebali raspolagati. Tako da ćemo neke zakone vezano za financije za služenje u obilju, kako kaže ponovljeni zakon, i za ono što mi radimo pogrešno i zašto onda nemamo, to jest zašto nam je to zakinuto, da bi onda mogli naći to promijeniti i ući u taj blagoslov i biti što bolji radnici u vinogradu, što bolje napravi, što više napravi za Kristovu stvar. Tako da, sutra ćemo razrađivati ponovljeni zakon 284748 koji kaže, jer niste htjeli služiti gospodu u svem obilju, to je blagoslov Onda ćete služiti neprijateljima Vašima koje će Gospod dopustiti Da dođu na vas i služit ćete im u golotinje, žeđe, glade I oskudice svake vrste Pa ćemo onda razrađivati tu tematiku i vidjet ćemo da oskudica i siromaštvo nije blagoslov, da nas uči poniznosti iako ima tu svrhu u jednoj varijante nego da je to proklestvo zakona i da je bolje imati više da možeš dati više kako kaže dijela 20.35 blaženije davati nego primati eto, tako da vas ja pozivam onda da dođete i sutra u ime Isusa Krista <clears throat>